don't really understand sometimes what a terrible burden it is to know some of the things that I know. And try to wake people up and impart this knowledge to them. And find out that they just have walls built in front of them. They want to be slaves. Now, I risk sounding like a conspiracy theorist, but it's no longer a theory. What I'm about to say is fact. The secret organizations of the world power elite are no longer secret. They have planned and are now leading us into a one world communist government. Ja, idag så har vi måndagen den 11 november 2019 och vi samlade Simon, Patrik och jag Eh, och idag så tänkte vi ha ett specialavsnitt om eh, det som tyder på att ingen dog under 9-11. Och eh, ja Simon, du har ju undersökt det här video- och bildmaterialet och kommit fram till att det var inte så mycket som stämde där. Och, men vad var det som gjorde att du kom in på att, att det inte sannolikt var någon som dog under 9-11? Jo, det var, det var det att när jag upptäckte genom mina bildanalyser av det som de sände på tv, alltså att det, flygerna hade varit och eh, photoshoppade, liksom, kan man säga nu. Då var det ju inga flyg. Sen upptäckte vi senare, lite senare att eh, flygarna har faktiskt inga mm, data av take-off eller eh, taxi-off som alla flyg har. De existerar inte på papper, de fyra flygarna. Så då, då var ju första tanken eh, om inte det fanns några flyg inblandade i den, uh, i den stora <laughs> katastrofen så var det ju inga passagerare. Så då, då kan man liksom, ja då kan vi sätta till sidan idén att det var några hundratals passagerare som omkom. Men sen så gick ju vi vidare då med mina kollegor Cruise Forum och tillsammans med Max då, som var en, en amerikansk vän som hjälpte till. Och tänkte, ja, om det inte fanns något flyg så fanns det inga passagerare. Men vad med människan som skulle ha dött då i tornerna? Och eh, ja, det var liksom för oss, det var lite eh, ängsligt att börja titta på det för att man, min första tanke var ju Tänk om vi kommer fram att ingen dog alls. Kanske de kommer till att anklaga oss för att liksom täcka <laughs> de här mördarna som, hade, som skulle då ha tagit livet av 3000 amerikaner. Men vi gick ju fram för att vi tycker om att gå så djupt som möjligt. Och började titta då på, på de här memorials som fanns på internet. 9-11 memorials, de har då, det fanns till exempel CNN memorial som hade ett visst antal äh, människor som skulle ha dött med deras mm, porträtt. Och äh, eh, sen var det en annan memorial som hade ett annat antal. Så var det en tredje memorial äh, som hade ett annat antal. Ingen memorial stämde först och främst i nummer. Det var stora skillnader. Det var upp till 1400, <laughs> nej, ja, upp till 1400 um, alltså skillnaden mellan den memorialen som är den mest victims och minst det var 1400. Så det var väldigt stora skillnader i faktiskt an, antalet av, av de som man skulle ha döds på den dagen. Så då började vi gräva djupare. Och eh, bland annat så, såklart så gjorde vi väldigt noggrann analys. Vi satt sex månader tillsammans med Max och tittade på alla de här bilderna och jämförde dem och vi såg att det var faktiskt väldigt konstiga porträtt. Många var hemskt fruktansvärt dåliga. Eh, det är ju konstigt att en familj sänder in eh, fruktansvärt suddigt, en suddig bild av, av en kär som är död. Men sen så var det många andra saker. Det var, man kunde se att <clears throat> på olika memorialer så hade de eh, kanske samma bild av en eh, viss eh, offer som hade bara blivit photoshoppad. Alltså det, man såg någonting annorlunda i bakgrunden men det var samma bild men for some reason så var den bilden photoshoppad och det, kan, det var helt klart. Och så gick vi vidare och vidare och vidare och eh, så till slut så blev det så att eh, vi undrade var det verkligen människor i tornen när de, när de rasade? Och då mm. kom jag fram till en bok medan jag gjorde den här forskningen som heter Divided We Stand som kom ut före då, kom ut före 2001. Och den är eh, skriven av en som heter Erik Darton. Och det är en mm. slags biografi av, av, av de här World Trade Center-tonerna. Eh, bägge två. Som eh, berättar hur de blev byggda och så vidare och så vidare. Och hur, hur de liksom började bli väldigt eh, tråkiga och ingen ville flytta in i dem för att de var trånga och dåligt ljus och, och så vidare. De började liksom decay, <laughs> säger han. Mm. Så tornen hade, hade blivit eh, runt omkring 1990 så, där, så var det in, inte någon som liksom ville hyra in sig där, mm. menar han. Men sen så mer intressant så säger han att i 1993 så var det ju ett litet bombattentat i, i garaget. Mm. Där sex människor skulle ha omkommit. Och de sex människorna var alla från The Port Authority, alltså som, som ägde World Trade Center på den tiden. Mm. De sex människorna försökte vi hitta och det är samma som de andra hittade liksom ingen confirmation att de faktiskt hade existerat. Så då skriver Eric Darton i hans bok jag kan kanske läsa en liten kort bit av vad han skriver. Absolut. <clears throat> alltså Following the 1993 bombing, 50,000 workers were displaced and 350 tenants were relocated outside the World Trade Center. Alltså, i, när den här bomben i, eh, som skulle varit Al-Qaida då, de hade gjort en bomb i garaget, mm. då blev alltså alla, hela tornen tömda. Uh, och jag fortsätter. <clears throat> The February 1993 blast in the basement of the World Trade Center killed six people, injured 1,000 others, displaced 50,000 <laughs> workers. And threw 900 Vista Hotel and Windows on the World employees out of work, but it also provided a modest boost for the regional economy. Later. This, at any rate, was a conclusion the Port Authority came to uh, in April 1993 uh, report released six weeks after the bombing. For the agency, this silver lining was due in part to the ease with which the 350 bombed out trade center tenants could be moved into abundant vacant office space nearby. Mm. Han skriver här att de, alltså alla, eh, alla, all the workers i tornarna blev displaced i abundant vacant office space nearby. Så Där har vi alltså eh, en episod där alltså det var pretexten för att tömma tornen. För att vi har ju inte någon, någonsin liksom påstått att tornen alltid har varit tom, tomma. Det har vi inte gjort. Nej. De, eh, jag, var, jag var i tornen eh, <laughs> i 80-talet. Jag, jag, jag var, uppe på taket där. Och jag, det verkar som det, det var människor där och jag har liksom alltid haft uppfattningen att det var verkligen många office workers där. Mm. Men i 1993 så, ble, så står det här i hans bok som är en väldigt eh, ja, seriös bok. Då. Han säger att de blev tömda. Mm. Så från och med 1993, jag menar, varför gjorde de detta? Det var väl då att eh, de skulle tömma dem och sen, eh, sen var, <laughs> det fortsätter med att <clears throat> efteråt, efter detta hände, den här 1993 bombningen. Så, eh, så säger de att de gjorde liksom annonser runt omkring för att, för att få människor tillbaka. <laughs> för att få eh, firms och brokerage eh, agencies tillbaka i tornerna. Så att det var då liksom en slags kontrollerad uppfyllning igen av tornen. Men in, ingen vet liksom om verkligen detta hände. Mm. De, de, de till exempel offrade virtual space in the World Trade Center. Du kunde liksom bo i Colorado och säga att du hade en office i, i Torna. Du fick det på ett papper då. Ja, ja, eh, jag har min firma här. Jag har min fina firma. Och ja, jag har också en liten... Eh, eh, jag har en, en, en, office i World Trade Center. Det var liksom prestigiöst och en prestige prestigesak eh, att ha en, en office i tornen. Mm. Så att de de fyllde tornen virtually <laughs> menar jag. Möjligtvis. Så att de var liksom aldrig fulla i alla fall i 2001. Mm. Men så det var liksom det var liksom början av våran uh, forskning på detta. Sen har vi liksom gjort, vi har gjort så mycket uh, för att försöka hitta då de här uh, några i alla fall av de här familjerna som skulle ha tappat en kär. Det har liksom aldrig, aldrig, jag har aldrig hittat någon och vi har, vi har till och med haft det nu i, hur många år är det här? Vi har haft det på September Plus Info. Eh, på September Plus Info så har vi skrivit väldigt tydligt om ni har någon information av äh, människor som har dött, kontakta oss för att vi vill gärna veta och äh, aldrig har fått någon napp på det. Men det är mm. klart, vi är bara en liten webbsajt så det kanske är för mycket att förvänta sig men jag menar, vi har ju en, en full webbsajt där vi skriver klart och tydligt att vi har faktiskt fastställt att den absolut mest logiska saken är att ingen eh, dog, ingen, tornarna var helt tomma. Mm. Och varför det? Och då, då, är det då, då är det många som säger ojer och säger, åh men hur, då? Det, det, var ju så hemskt. Eh, de, de rasade, någon måste ha dött. Nej, alltså det man kan inte, varför skulle några ha dött? Jag menar, de säger att tre, eh, nu är det officiella siffran 2983 skulle mm. ha dött den dagen. Men det, den siffran var alltså väldigt annorlunda i många år. <laughs> Alla olika platser var det liksom 2506, 2677. Eh, ja, så eh, det är lite konstigt i alla fall att de här, den här siffran inte var fastställd efter eh, några få veckor. Eh, ja, och, och, om, om den här siffran ska jag säga att eh, efter två veckor så sa alltså Giuliani, alltså mayor of New York, mm. borgmästaren, sa två veckor efter att det var fortfarande, vi, vi, nu, vi har, nu har det blivit mer, vi har, vi har räknat 6333 på den tiden så, så, så var det nästan dubbelt så mycket som de menade döds. Mm. Vad vi hörde på tv den dagen, det kommer jag jättebra ihåg. Det finns 50 000 människor i de tornen. Det mm. kommer mm. till att vara 10 000 och, och, på första sidan av italienska tidningen som jag läste på den tiden så stod det 20, åtminstone 20 000 döda. Mm. Stora, stora bokstäver. Så idén var liksom med den här eh, hoxen om 9-11 var ju såklart att det skulle dö människor. För att annars skulle det inte varit någon, <laughs> någon alltså terrorattack. Annars skulle det inte varit någon pretext för att, göra, för att gå, åka bomba Irak och Afghanistan. Det var ju, de var ju tvungna att få oss till att tro att människor dog. Mm. Men varför skulle de, eftersom <laughs> vi nu vet vem, mer eller mindre vem som är bakom det. Det var inte någon, <laughs> någon någon gubbe i Afghanistan som gjorde detta. Det var människor i själva Amerika som uh, hittat på denna eh, spexen och uh, de går väl inte då och, och, och dödar 3000 uh, Wall Street brokers. De, de, de flesta var ju brokers va, som jobbar i Wall Street. Det, det, det är <laughs> ingen bra idé. De är ju kollegor med varandra, de som driver bankerna och sånt. Mm. Så det var i, aldrig någon, de hade aldrig någon plan att, att ta knäcken på 3000 eh, amerikanska eh, Wall Streets eh, människor. Mm. Det, det, är absolut absurt att tro det. Jo, precis. Mm. Nej men precis, det är ju en, det är en sak som jag har tagit upp flera gånger här att jag menar för att då kan man säga så här liksom, jaha men då, då är de inte eh, dumma och elaka då eftersom de inte har, har eh, tagit koll på massa människor. Men, men det är ju faktiskt så här att alltså ett sånt här eh, hoax och bedrägeri då att det är ju, <clears throat> man vill ju få effekten. Man vill ju få fram känslan och är det så att är det så att, att eh, eh, man tar eh, tusentals människor av dagar i en sån här händelse då, då eh, får man ju naturligtvis massa anhöriga som kommer att gräva i den här historien. Mm. Och då eh, ökar ju sannolikheten att, att eh, bubblan spricker helt enkelt. Ja visst. Så det är ju, det är ju liksom bara eh, rationellt och pragmatiskt och det gör man liksom inte av någon Eh, människohänsyn för att man kan ju eh, konstatera att det har ju dött en väldig massa människor tyvärr som en konsekvens av 9-11. Mm. Mm. Men de, de människorna dog ju inte i New York utan de har ju dött mm. i ja. Afghanistan och ja. Irak som en konsekvens av den här händelsen. Mm. Eh, ja, jag sitter här framför min, min lilla webbsajt. Får jag bara läsa en fras? Absolut. jag menar sammanfattat. The grand deception plan was undoubtedly meant to be foolproof and, ideally, free of unnecessary elements of risk and opposition. Eh, precis ungefär det du sa nu Patrik va? Mm. Eh, eh, so, there was simply no rationale for the 9-11 plotters to commit a mass murder of some 3,000 mostly white-collar professionals, brokers, bankers, financial analysts, etc. Så att det, det, det, det finns ingen rational, det, ingen, finns ingen logik att de skulle då eh, eh ja, döda de här 3000 amerikanerna. Om, om jag mm. menar, <laughs> det är klart att eh, om människor tror att inte, Amerika inte var inblandat med 9 eller <laughs> hoaxen så, så, men eftersom jag tror de flesta har förstått nu att det var en helt amerikansk, eh, jag bara, inte helt amerikansk men i alla fall Eh, det är en hoax som gjord av de, de, stora familjerna som e-, äger världen tror de. Eller det gör de kanske. Mm. Som, de, de går väl inte att döda 3000 människor som är mm, deras närmaste medarbetare ungefär. Så, eh, så det, var, det var det. Sen, sen gjorde vi andra undersökningar också eh, och det var att titta på Social Security Index. Och det är det i Amerika. Om du dör så hamnar du där. Uh, det ska vara 90 procent, uh, eh, 95 procent uh, liksom probabilitet. Om, om du har en Social Security-nummer så om du dör så kommer du upp på den listan. Och vi letade och letade och letade på den listan. Köpte man fick, fick då betala för att gå in på den och så titta. Nej, vi hittade, vi hittade faktiskt några, ja, det var kanske några par hundra människor som kanske skulle stämma till, av, av, av de 3000 som skulle ha dött. Men då såg vi att de 200, de var liksom, till exempel, de var människor som var inblandade med de här eh, skådespelarna som går runt i världen och säger, ja min son dog eller min eh, fru dog och sånt. Det har varit, det har varit en det är väl ungefär 20-30 människor som, som vi har vi har eh, individ, individuated. Vi har sett att de finns. Och de åker runt och speciellt var, var åker de? Jo, de åker på 9-11 Truth Conferences och säger Ja, oh, jag har tappat min son till exempel. Bob McKilben som vi kanske kan lyssna på senare. Mm. Bob McKilben är en, en liten en eh, snäll pappa med glasögon och smal och, och liten som man ska tycka synd om då. Men eh, han går runt och bara berättar samma sak och, och, och gråter eh, <laughs> precis samma tidpunkt varje gång han berättar samma historien om sin son då. Mm. Så det är, det är alltså, de har också, det finns skådespelare som har uppdraget att hålla fast väldigt viktiga idén att det dör människor i terrorattack. Eh, senare såg vi ju då, eh, många år senare så kom det ju sådana andra terrordåd som Sandy Hook. Och där, for some reason, så förstod människor med samma att det, det var kanske helt fake, ingen dog alls. Men trots att, <laughs> att människor började se att det var inga barn som dog i de skolorna så kunde de inte klara att tänka att ja, men kanske 9-11 var samma. Mm. Nej, för 9-11 såg vi på tv. Vi såg ju tornen falla på tv. Det måste ju dött massa människor där. Så det är väldigt svårt för människor att, att uh, komma fram till den eh, konklusionen. Men det har vi nu gjort i <laughs> många år. Har vi faktiskt. Uh, vem är vi nu? Det är de som följer med min forum, Clues forum. Jag tror det är flera hundra, eh, kanske tusen människor som har läst om detta och eh, faktiskt är med på den här idén. Så eh, en annan liten detalj som jag bara vill berätta så därför det var att samma natt efter 9-11 då hände, samma natt så började det komma upp på väggarna i Manhattan massa lappar som är sådana lappar som man klistrar på, på, på gatan om man tappar en katt eller en hund. Va? Mm. Men det var lappar om, <laughs> om människor som skulle då ha, ha, ha försvunnit. Va? Och det var tusentals som de klistrade tillsammans med varandra på stora väggar i Manhattan. Av då, eh, det var liksom fotokopierade eh, pappersbitar. Så här, Missing, I, uh, have you seen my brother? Uh, uh, och så och så en helt grotesk operation som eh, har blivit fotograferad och dokumenterad. Och varför skulle då, men hur ska man inbilla sig att människor efter en sån attentat åker ner till Manhattan och klistrar lappar på väggarna för att de har tappat en kär? Gör man det? Jag är det normalt? Nej, det ska, det ska ha varit då, det, det, det hände. Det, det, det, det hände. Och då, har jag, då skrev jag på den tiden, 2011 skrev jag den här artikeln på min forum som heter <clears throat> Missing in Fiction. <laughs> Man brukar ju säga missing in action när, när någon dör i krig, eh, krigsfält. Mm. Men då, då kallar jag min artikel Missing in Fiction. Och visar då alla de här lapparna. Det finns bilder av de här lapparna. Hela Manhattan var liksom ah, place, place, plastered med sådana lappar. Den plaza betyder liksom helt genom oh, lappar överallt. Och bredvid, eh, bredvid sjukhus och bredvid... Ja, de, de hoppades då att eh, någon i sjukhuset skulle säga ja, din, din, din, din son är inte död, han ligger i sjukhuset. Och så vidare. Jag, jag menar, vad hoppades de å, åstadkomma med de här lapparna? Det, <laughs> mm. Så det, det var kanske mest patetiska operationen som de gjorde. De ville absolut få människorna till att få in i deras hjärnor att det hade faktiskt dött tusenvis av människor. Och vad hade de för tekniker för att göra det? Jo, låt oss klistra lappar <laughs> över hela mandaten. Med, med bilder av de här människorna som hade försvunnit. Och det är precis alltid samma bilder som de har brukat i Memorials. För, men, alla bilder på de här lapparna är de samma som mm. vi är väldigt familiar with. Vi har ju tittat på dem i flera månader. Vi, vi, vi, vi känner de fjeserna och precis de fotografierna. Helt, alltså, vi känner dem jättebra. Uh, jag och Max som har sett satt sex månader och tittat på dem. Så de hade inte ens fantasierna liksom, eh, bruka olika bilder och sånt. Det bara liksom en den typen, eller den flickan eller den, det barnet har denna ansiktet. Och vi brukar det in all situations. Uh, så det är liksom bara en aspekt av vansinniga hur det gick till liksom. I, i, i, hur, de, hur de liksom försökte allt de kunde att få människor att tro att det hade dött människor. Mm. Och det mm. är mm. faktiskt, eh, jag avslutar nu och ger ordet till eh, er. Men eh, det är, detta är, menar jag, den viktigaste saken att förstå om, om de här mm, terrordåden som är gjorda av, av, våra egna regeringar. De är fullständigt kontrollerade. Och de är så kontrollerade att de, de, det är klart de kan, om det är regeringarna som gör detta så kan de väl jättebra hitta på falska identiteter. Det är väl ingen eh, konst för dem. Mm. Så nej men det har varit liksom när vi började med detta så det ska jag bara eh, berätta då, då, då började de klaga på våran form. Det kom massor med nya människor och sa nej men jag, vadå jag har ju jag känner en, en vän till en, en, en uh, my neighbors uh, cousins friend uh, coworker who died. Och så frågar vi ja vad heter de människorna som, som du känner? Och så försvann de. I, ingen svar. Och det hände så många gånger. Så många gånger att människor kommer. Ja men jag känner ju någon som dog. Och så frågar man lite ja, till. Och så jaha men eh, vi vill inte eh, såklart. Vi, we don't want to offend uh, your friend. Men kan, vi, kan du berätta lite om honom? Ingen gjorde det. gång efter gång efter gång. Det, det var flera år som gick framåt så här. Att de som sa att de kände någon bara hade ingen... De, de, de, skulle ju gott snacka om då. I, I know John Brown who died on 11. Och jag kan berätta lite om honom. Jag, jag, va? Ingen har gjort det i alla de här åren. Mm. mm. Förutom de som åker runt på konferenserna då kanske. Ja. Men de vill inte Oj. prata med er direkt va? Nej. Nej, alltså 9-11 eh, Actors som var en video som jag gjorde flera år sedan. Den eh, berättar just om de här eh, skådespelarna och det var den videon som jag tror gjorde att min, hela min Youtube-kanal blev stängd. Den blev stängd, eh, när var det nu? Två år sedan. Ett, ett, ett och ett halvt år sedan. Så blev den stängd. Men det kom en eh, protest för 9-11 Actors då. Och, men det skulle vara tre protester för de stänger kanalen. Det kom bara en eller två och så stängde de den. Så 9-11 Actors var det var tabu. Det, det, det, det vill de inte ha på Youtube. För att jag mm. visade deras skådespelare som ska uppehålla idén att det dog människor den dagen. Så. Eh. Mm. Det. Mm. Det, är min, det, är min, upplevelse i alla fall, vad jag har upplevt. Absolut. Ja. Ska vi gå vidare? Vi kan ju... Äh, det var ju ett antal företagsledare som uh, ja, har fått uh, sett ansikte på att det var människor som dog i tornen. Och jag vet att du tidigare i tillfälle har sagt att uh, um, det fanns en lista på väldigt många olika företag där det var en person som dog. Och sen så var det <laughs> tre företag som stod för den majoriteten av Precis. de dödsoffren då. Och du kan ju berätta Precis. lite om, om den här herren då som vi ska ja. lyssna på. Den, alltså filmen Cantor Fitzgerald de mm. skulle ha förlorat 658 eh, människor. Och chefen för C the CEO av Cantor Fitzgerald, han heter Howard Lutnick. Och han skulle då liksom, hans film, han säger att ja, jag kom lite sent den, den morgonen så jag, jag klarar att överleva. Men min bror, han omkom, han, han var i tonerna. Och så har vi då, vi har en helt under, <laughs> underbar, jag menar det är, Fultus säga underbar för att den är, men den är skrattfärdig i alla fall. En intervju av Howard Luttig på ABC TV. Där han berättar hur hemskt allt hade varit och han hade tappat 658 eh, av hans eh, employees. Och jag, jag, tycker vi skulle höra på det. Man skulle mm. egentligen mm. se honom också. Men det här är ju radio. Precis. Men vi, vi kan, ni kan gott höra på honom lite grann och se vad slags typ det är. Jag menar, jag menar faktiskt att Howard Lutting inte ens är vad han säger att vara. Han är inte chefen för den filmen. Han är, han är bara en väldigt dålig skådespelare. Han försöker gråta här. Men låt oss höra lite grann på Howard mm. Luttig. Intervjuet, han är intervjuad på ABC av Connie Chung som en känd uh, eh, eh, tv-anchor woman. Mm. Jag eh, ja. kör igång eh, klippet här så får, du, får ni säga till eh, om ni vill stoppa den och kommentera då. Så kör ja. vi här. Ja. Of the thousand Cantor employees at the uh, Trade Center, only 300 are accounted for at this time, and none was at the building at that time. This immense human loss has truly devastated the chairman and CEO, Howard Lutnick, whose own brother is missing and presumed dead. you have suffered such great professional and personal loss. Do you? What is the fate of your brother? Well, my brother, my brother was on the 103rd floor. He worked. He worked for me, and um, he worked at Canner. And uh, he he called my sister uh, just after the just after the plane hit, and he told her that um, he said that the smoke was pouring in, he was he was stuck in a corner office. There was no way out, and the smoker's coming in, and he's he's not good, and and things are not good, and he's not going to make it. And he just wanted to say that he loved her, and he wanted to say goodbye, and uh, tell everyone that that he loved them. And then the phone went the phone went dead. So so while I'm the head of the company, I'm trying to help my 700 employees who are missing their their loved ones. I'm just just another one of them. Just another one of them. Normally, you would have been in your office uh, on which floor? 105th floor. On the 105th floor. And yet, you didn't go in early that morning because of a critical decision you made. <laughs> my, uh, my little boy, I have a five year old, and it was his first day of kindergarten at, uh, at Horace Mann. So I took him for his first day at big boy school. And uh, because of that, I was late getting down to the office, and um, therefore I, I, wasn't in the building. I was on my way to the building. Instead. And when you got to the building? Well, I, I, I saw the building on fire, so I, I didn't go in. Um, but I stood I, stood at the door um, off of Church Street um, where there were flags there, and I stood at that door, um, and people were coming out, and I was yelling at them, you know, to run and get out and uh, there were police sort of around me um, yelling at people, telling them to get out. And, and I would ask them what floor they were coming from, what floor they're coming from. Someone would say 55, and I'd scream, "We have 55!" And and because I kept wanting to get up the building and, and get people out of the building. Because all your employees were on 101 to 105, the top floors of, of number one World Trade Center, which they call now the North Tower. So, how high was the highest number that you got to? I got to the 91st floor, and I knew if I got one employee what, if one person came down from that floor, then I know that there had to be others. There would be others behind them. There would be others going out other doors that that would be good. But I got up to 91 and then I heard this sound. It sounded like another plane was going to hit the building. And was it, but it didn't sound like it was far away. It sounded like it was like right where the ceiling is above us. It was so unbelievably loud. And someone screamed out, another one's coming. So I just turned around and ran. And I, and I was running. I, what was it? was it was number two World Trade Center collapsing. So I'm, I'm, standing underneath a building like an idiot, um, and I start running, and I'm trying to get ahead of the smoke, and then the smoke comes around the corner on Trinity Church where I ran and knocks me down underneath a truck, and I'm sitting there in this black, the blackest black that can ever be. I reached up, I tried to see if I could see, and I took my hands and I put it up, and I actually touched my eye because and it was so much smoke, and I wasn't. So you couldn't enough. even see your own hand. I, I couldn't see my hand. I could feel the particles in the air. They were they were like this big. I could feel them going in, and I wasn't. I couldn't think to like pick up my shirt and put. I was just, I was just sitting there thinking, I, I can't believe it. I can't believe by standing there I died. So I just start walking. I just start walking straight, and I just walk straight, and I just keep walking straight. And I called my wife four hours later, and she was hysterical crying. And so I understand why it took lots of people a long time. I, I was, I'm a pretty together person, and I four hours I walked. I just walked north. I just kept walking. One of your other offices had a squawk box open, and, and the other offices were able to hear the screams. Is that true? I don't. I don't know that they heard. It is. It is true that we have a squawk line. box. Yeah, we have you know a speakerphone because all our offices are connected in our equity business. They're um, they're all connected to each other because they talk to each other all day, and they heard them saying, you know, we need help. We need help. We need help. Uh, it wasn't it, wasn't screams. It was there was nowhere to go. You couldn't go down. You couldn't go up. There was nowhere to go. But I don't know of a single one of my employees who got down. Zero. Zero. And it's really sad. But I think we're all pulling together with a view that we want to make things happen for them. We, we need to take care of them. We need to figure out how to take care of them, give them more, take care of them. And I think it's going to be a different kind of drive than I've ever had before. It's not about my, it's not about my family. I get to kiss my kids. I get to kiss my kids tonight. But other people don't get to kiss their kids. And I just have to help them. And I think, I think what's amazing, and I think it's amazing, you have 300 people. They lost all their friends. They lost the person to their left. They lost the person to their right. And they call me up and they say, I want to go to work. I said, why do you want to go to work? Let's just go to funerals. And they go, no, no, I want to go to work. I can't stay home. I can't stay home. I have to make I have to work. I have to do something. And so they, they actually wanted to try to figure out how to be in business. It's unbelievable. It's crazy. It doesn't make any sense. But the, the, the reason they want to be in business, and there's only one reason to be in business, is because we have to make our company be able to take care of my 700 families. 700 families. And I have 700 families. <laughs> Just can't say it. I can't say it without crying. You spent hours and hours talking to every family member. You have spent hours at the Pierre Hotel in that ballroom. Well, I, I go in. I, I just, I, I, just tell them, uh, look, I'll, I'll answer any question, any question you want, anything about it. But I lost my brother, and I'm in no different position than you are. I'm not any different. I'll just tell you everything I know but I get to say to everybody so that they believe me that when I say that we are doing everything we can to find their kid, that they know that I do not look for my brother. I don't go to any hospital or get anybody to go to any hospital and say, find Gary Lutnick for me. Why I not? Because I go with an employee list. I say, here's my list. Here's everybody I got. Find somebody on this list. I don't care who they are. Because if you find someone on this list, then I get to call them and I get to give somebody else some hope, some dream. Maybe, maybe they get to kiss their kids. It, it's. I'd, I'd love to find my brother, but I'd love to find. I'd love to find their brother or their wife or their husband or anything, anything. It's so, been said that the loss of your company will have worldwide impact. Cantor Fitzgerald is the primary. It's like the exchange for the world's bond markets. I mean, it's it it is the exchange for the world bond markets. Uh, we last last year we did fifty trillion dollars in business. Today, the remaining employees of Cantor Fitzgerald and eSpeed have worked every second since that bomb. They made the decision, and I told them there's no reason for us to open. I don't care when we open, if we open, it doesn't matter to me. And they collectively, 250 of them collectively voted that they were going to open the markets. And this morning 7 a.m. Those people opened for business, not to, to make money, not to, but they did it because they thought if the if the Fed and the Treasury wanted it to be open, it was important enough for them to show strength for America and for these markets, then they were going to do their damnedest to get it open, and they did. And it, I, I voted against it. I said, why? I, I don't want you to work. I want you to go home and kiss your kids and, and hug your families. And but they, it's them. They wanted they wanted to do it, maybe for themselves, maybe for the, their friends who they lost. But so right this second, it, our electronic systems are running around the world, and it's, I don't know, maybe it's a miracle, maybe it's because these people are just, they're unbelievable. They're well, the best. Maybe they're the best because they had an incredible boss. I think it's the other way around. I think you can only be a good boss if you have the right people. And I'm glad they chose to be with me, but I'm the saddest person in the world that they chose to be with me. Because <laughs> if they would have chosen to be with me, <laughs> so many people, so many names, so many people I loved. Many of the Cantor families that we spoke with said that he's truly a remarkable man, and um, I, I think Peter, he just clearly doesn't fit the image of a typical CEO on Wall Street. No kidding. Thanks, Connie, very much, Connie Chung. Howard Lutnick, a personality from Cantor Fitzgerald, the CEO, a man with 700 families, and a much uh, expanded family, I would think, now that we have seen him and, and shared his tragedy with him. Howard Lutnick, a personality this country will not forget. Period. yep. då har vi lyssnat uh, en stund på på det här klippet då. Vad säger du Simon? Nej, jag säger eh, att eh, jag tror man kan eh, vem som helst som lyssnar på detta ehm, måste ju liksom ha känslan i alla fall att han ska då vara CEO, CEO chefen för Cantor Fitzgerald som är de, idag är de mest, en av de mest framgångsrika brokerage firms i, i Europe. Uh, billions of profits och sånt. Och han ska då sitta där långt efter, den här intervjun var ju var gjort långt efter 9-11 eh, och eh, gråta som ett barn om, när han tänker på detta. Och eh, det, det verkar väldigt falskt för mig. Hinnerlist. <laughs> Uh, eh, han ska då ha, han, han, säger att nej jag, jag, jag, jag eh, överlevde för att jag just den dagen körde jag mitt lilla barn till kindergarten. Men min bror var där uppe och jag, sen kom jag och så såg att eh, tornen höll på att brinna. Då, men jag, jag, jag, stannade framför dörren i alla fall. Eh, jag menar, det är lite eh, väldigt mycket Hollywood-aktigt så som han eh, berättar detta. Menar jag. Men mm. Eh, det får ju eh, var och en för sig bestämma. Eh, jag personligen tror inte att han är eh, ens en gång eh, chef för Cantor Fitzgerald. Han är en figur som, som de har gjort för att han Hans filmer skulle ha varit en av de tre eller fyra filmerna som sammanlagt gjorde upp 80% av de som hade dött i tornen. Det var bara tre eller fyra filmer som, som förlorade så många människor. Alla de andra som du sa eh, Martin tidigare hade bara en människa. Det, alltså, det, finns, det fanns en lista, jag vet inte om det finns fortfarande, på Wikipedia som gjorde en lång, lång, lång lista av många olika um, filmer som hade tappat någon. Men nästan 80% procent av filmen hade tappat bara en människa. Så då ska vi, då ska vi tro att alla de andra filmerna bara hade en människa i Tornen den månaden. vi, <laughs> vi snackar om menar, fler än eh, dussin av filmer som då hade bara en av deras eh, eh workers i tornen. Medan det var bara tre eller fyra filmer, bland annat Cantor Fitzgerald, som då förlorade hundratals av, av, av employees. Mm. Det, är, det är, är eh, eh, lite det konstigt. Det är en ganska märklig fördelning, ja. Det var en ganska märklig fördelning, ja just det. det, ja. det jag, förlåt min svenska. Jag, nej, nej, det, var ja. inget, det var inget dåligt. Eh, men alltså jag måste säga, jag blir ju, alltså man blir berörd när man hör sånt här. Jag blir, jag blir ledsen när jag lyssnar på något sånt eh, som den här eh, herren. Mm. Eh, och, det, och det vet jag inte. Man har väl i sig, eller liksom, eh, eller ja, det är klart man vet det. Alltså, här, men, men alltså, eh, när man har tittat på detta och, och det är också något, vi får ju lägga upp den här eh, videon Eh, länken till videon också i, i eh, programbeskrivningen. Mm, mm, absolut. För man, bör, man bör ju titta på den här uh, mannen också när, när han berättar det här va? Ja, man bör det för att man kan man ser lite, lite bättre då vad slags typ det är också. Det ser ut som en en mobbboss ja, <laughs> ungefär. Man ska väl ja, inte, han ser, han ser man ska väl inte säga det om bara utseendet. Ja. Men han ser inte ut som någon slags, eh, jag vet inte, chef för en stor firma. Uh, ja, det är ju bara sådana bitankar som man kan ha. Men han ser ut som en mobbboss enligt mig. Mm. Och uh, hans, uh, han, när han försöker lipa så är det väldigt, väldigt artificiellt. han försöker då liksom visa emotion. Och det är emotion som de brukar med oss. Emotion gör att människor jag om ni ser kommentarerna under den videon på Youtube så säger människorna, åh stackars, han, han tappade alla de här, alla sina vänner. Åh det är så trist, det är så sad. De flesta människor köper detta intervjuet mm. som om det vore då sant att han hade eh, förlorat 658 medarbetare eller äh, vad heter det, employees. Uh, det, det, det, det, stämmer inte för mig. Det, det, det är helt fullständigt uh, abstrakt eh, att titta på honom. Man, man, man förstår att det är ett skådespel, menar jag. Mm. Men var och en för sig, en gång till, måste bestämma vad de, vad de tycker. Jag kommer ihåg att när min mamma var levande uh, några år sedan, hon skrattade ihjäl sig hon skrattade ihjäl sig <laughs> fullständigt. Så. Ja, okay. <laughs> Jag menar, äh, hon, hon, hon var, hade också varit eh, operasångerska och gjort lite teater. Och hon såg att han här är ju fullständigt skådespelare, sa hon. Det är helt uppenbart. Så men då snackar vi om en, en gubbe som ska då ha, ha, ha varit inblandad. jag menar, en som har tappat nästan 700 <laughs> medarbetare i 9-11. Mm. Om han då är falsk om ni kan klara att fastsluta att den är falsk. Varför ska vi tro på att eh, an, några andra än de här 700, eh, 658 omkom? Var är logiken att tro att någon annan också jag menar, eh, omkom? När man ser att det finns sådana här saker. Och detta är ABC Television. Han blir intervjuad på. Det, det är alltså <laughs> den största tvn i Amerika nästan är en av de största. Så det, det är det som de har sett på tv, amerikanerna. De har faktiskt äh, fått sådana här intervjuer. Ähm, och ni kan ju höra hur viktigt det är att säga för Connie Chung, hon som intervjuar. Säger, this tremendous loss of life. Och det var det. Det var liksom det mantra. Åh, oh, det har varit så många människor som dog. Och det är det var absolut fundamental att, eh, att få oss till att tro detta. Mm. Så eh, ja, det var Harvard Lutnick for you. Uh, jag önskar att ni tar lite tid och tittar på videon själv och ser honom uh, in action. Som Patrik just uh, nämnde. Man måste se honom för att, för att se vad, vad detta är, what it's all about. Mm. Mm. Precis. Och jag tänkte en annan film som du gjort där, det är ju den här Propaganda. Eh, och där mm. sitter det också en massa så här skådespelare som, eh, som gråter. Ja, just det. Eh, och där har du gjort ett väldigt bra klipp på tio minuter. Så det ska vi ta och, och lyssna lite mm. på den också då. Så ja. sätter igång, den, sätter igång den här. The evacuation of the Marriott was now well underway, and amongst the stream of guests leaving the hotel was Dennis Waldridge and his father, this was the first opportunity we had to see anything that had happened. So we turned around and saw the North Tower for the first time, and it was obvious that something very serious had happened. My reaction at that point was to go back to my original conclusion that, in fact, something terrorist related had happened. By now, holidaymaker Christine Sweeting had also made it out of the building with her daughter. Everyone was sort of gazing up. Somebody said, there's been a light plane go into the tower. oh my God, you know, and we looked up at it. I said to my daughter, I said, she had her camera, and I said, take a photo of it because you're never going to see, you know, that again. We're never going to experience that again. And as she was sort of pointing it up to sort of snap the picture, at that point, the second plane come in This is the photograph Christine's daughter took. And I'm thinking, my God, what's what's going on here? You know, this is what on earth has happened? This is something really bad. This is the second photograph taken by Christine's daughter immediately after the plane had crashed into the South Tower. On the 10th floor, Dennis Wooldridge, the man who was writing a novel on a terrorist attack on New York, surveyed the street below. What really got my attention was the reaction of the people on the street. Outside, the morning rush hour was at a standstill. People were looking up at something the hotel guests couldn't see. The collapse of the North Tower raised the Marriott to the ground, but on the reinforced southern end of the building, a small section, about three stories high, was still standing. It was in this part of the hotel that 14 people survived. One of the really interesting things about these 14 people who survived is that they were in the right place at the right time, miraculously, because they were able to make their way down and be in that very small zone of, again, what I call the shoebox that survived both collapses. They were low enough that they were able to be inside the protective area of that shoebox. Kind of a miraculous zone. As news about the disaster spread, fears for the safety of those caught up in the events was growing. At the Marriott, the phones didn't stop ringing, and Amy Ting did her best to deal with incoming calls. I was answering all the phone calls that was coming in because a lot of people were calling in saying, I need to, um, you know, transfer me to room, blah, blah, blah, transfer me to room nine, you know, something. And is everything okay? Is my husband okay? Uh, we're on the line with um, uh, another eyewitness. Um, sir, this is Brian Gumble in New York. how um, you doing? I'm fine, thank you. You're Wendell? Yes, I am. Wendell, can you give me your last name? Klein. Wendell Klein. Um, tell me where you are, if you would. Well, right now I'm in, back in the hotel. I'm in the hotel offices here, the front office. You're in the okay. Where were you when the, when? The, I, was standing right in front of the trade, um, the hotel. I'm the doorman there, and um, the hotel, the hotel. Which hotel? Marriott World Trade Center. Right across from the World Trade Center. It's actually right in between. Them. Right in between the World Trade Center. Yes. Tell us what you saw and what you heard. Well, well what I, I heard first, an explosion, and I just figured that it was a plane passing by. Then all of a sudden, stuff just started falling, like bricks and paper and everything. Then when it kind of stopped, I heard a guy screaming. And when I looked over, there was this guy that was on fire. So I kind of like ran over and I tried to like put the fire out on him. And he was, he was like screaming and I just told him to roll, roll. And he said he can't. And then another guy came over with his uh, bag and kind of like put the, fl- the flames out on him. So right now um, he's being taken care of. I just had everyone call the ambulance and stuff so it can help him out. He caught fire as a result of the falling debris. Yeah. Ja, jag ska bara... Ja? Jag måste berätta vad vi just hörde nu. Mm. Det, ska, det, är från, det är från live tv av uh, NBC mm. på dagen. Och då skulle en, alltså en tv-anchorman ringt en eh, doorman av Marriott Hotel. Och undrat hur, hur, hur står sakerna till va? Det som vi just hörde nu var liksom en, en intervju, telefonintervju på dagen. <laughs> När då allting skulle ha hänt. Och eh, The Doorman of the Marriott Hotel. Marriott Hotel var ett hotell som var precis mellan de två tornen så det, det, skulle, det skulle ha blivit krossat då när de föll. Men eh, <laughs> på dagen så ska vi då ha haft denna tv-gubben som ringer <laughs> the doorman of the Marriott Hotel och undrar hur, hur, hur går det till där? Hur, hur står det till? Jo, jag har sett en man som var on fire. Han, han, han, han, <laughs> han höll på att brinna. Och eh, det kom en man och, och put out the flames. Fantastiska berättelser va? Och bricks started falling. Bricks. Bricks från... Uh, <laughs> det var inga, bricks i, i, i tornen. Men alltså, allt detta är så fantastiskt artificiellt. Det är en skript. Det är en Hollywood-skript, helt enkelt. Mm. Och eh, man måste se min propaganda, eh, 9-11 propagandafilm för att förstå precis vad jag visar. För att först hörde vi några eh, röster som är skådespelare som, säger, som berättar vad de skulle ha upplevt. Men sen så hör vi den här sista delen som vi just lyssnade på som skulle, var, var live on live tv. Det var faktiskt on live tv. Så, eh, ja, så skulle några ha liksom klarat sig in the shoebox som vi berättade. Det var en novellist som just höll på att skriva en, en bok om terroristattack i <laughs> New York som som är, är inbjuden då att snacka på den här eh, alltså den här filmen som jag har analyserat är en av de många dokumentärerna som kom ut efterpå som skulle berätta, som liksom hade flera eh, människor som hade upplevt eh, katastrofen och berättade deras upplevelser. Det är flera, många sådana filmer och jag bara brukade lämna eh, för att liksom visa hur artificiellt de har fortsatt att berätta denna händelsen. Mm. Eh, och ehm, ja, den här delen propaganda är också nu borta från Youtube för att de stängde min kanal. Mm. Men jag tror det någon har den fortfarande på Youtube. Så 9-11 propaganda det, som jag kallar den är en analys av en dokumentär som de har gjort för att liksom, du vet sådana där History Channel dokumentärer som de gör med witnesses of the event och så vidare. Och det är det är ganska roligt ja, om, man, om man tycker det är roligt så det är roligt att lyssna på och se på vad de har eh, satt ihop liksom fantastiska historier då. Eh, emotional eh, experiences. Eh, allting är väldigt mycket Hollywood bara. Det är Hollywood-skripter. Mm. Mm. Jag menar, det, det, är så uppenbart om man bara tar lite tid och tittar, se på de sakerna som de har eh, satt, isam, satt ihop. Mm. Och all, det var ju klart och tydligt så var det ju allting var för att eh, förmedla idén att ja, det var stor kaos, människor dog och eh, människor upplevde det. Right there. Men i själva verkligheten så var det ingen där. Det var en demolition area. De skulle dra ner två byggningar. Eh, it was all evacuated. Ingen var <laughs> där. Och plus så hade de eh, smoke machines som bara gjorde att ingen såg vad som hände. Eh, det här med smoke machines är en mycket bra teori menar jag. För att det är den enklaste taktiken. den äldsta taktik som militär eh, äldsta militära taktiken som någonsin har funnits. Man, man, man, man kastar massa rök över en, en viss plats så att fienden, som eh, vi fienden ska ju vara oss, vi vanliga människor. Fienden förstår ingenting. Eh, de bara ser rök och kan inte filma någonting, det är bara rök. Och eh, så drar de ner med vanliga explosivstolarna, dynamit. Dynamit som Alfred Nobel hittar på. Och <clears throat> det var så enkelt som helst för dem att dra ner de tornen. De, de, de drar ner torn varje dag i Amerika med, med dynamit. Eh, men på tv så berättade de en helt annan... De gjorde en berättelse så att vi skulle tro att det var en attentat. Människor dog. Och människor dog. Och människor dog. Det var absolut det viktigaste att förmedla. Den idén. Mm. Därför, därför är denna podden viktig för mig. För att mm så, så länge vi, vi, vi, fortsätter att tro att det verkligen dör människor i sådana här äh, falska operationer, då har vi inte förstått någonting. Mm. Nej men precis, och det är ju någonting som de, de arbetar väldigt mycket för att, att eh, eh, vidmakthålla den tesen hos människor. För att det, det, det är som jag har sagt så många gånger så att det, det, det cirkulerar väldigt många eh, konspirationsteorier eh, kring 9-11 och eh, som man stöter på om man söker lite på Men alla har gemensamt det här att, att eh, ja, det var människor som dog mm. och eh, eh media var liksom inte inblandat va? Det, mm. det, det är liksom de två mm viktigaste sakerna som, som de vill, vill dölja. För att ja, det, det, är ju så här att ska, ska, man genomföra det här hoaxet och alla andra hoax som man har, har hittat på va, så förutsätter detta en fullständig mediekontroll. Mm. Eh, alltså att man, man konstruerar alla medier över jorden i princip liksom i alla fall all, all, all liksom eh, eh ja sådana här tv-nätverk och sånt va. Mm. Och det, det ska inte vi kunna tänka oss. Det ska vi inte förstå. För att om vi förstår det så förstår vi att det går att göra på det här sättet. Ja. Och sen också det här att, att eh, eh det ska ha dött människor. Mm. Och det är också så att alltså den, den typen av lögner de, de blir så stora så att vi kan inte eh, se det. Mm. Men man kan ju tänka sig så här att jag menar om du har en sån här eh, som han, eh, ja nu kommer jag inte ihåg vad han är, men han som satt här och, och, och grät då. Alltså att ljuga på ett, på ett sånt sätt det är ju naturligtvis eh, så att säga, ja, hur ska man uttrycka det, billigare eller mer rationellt än att ta koll på massa människor i, ja, vad ska man säga, för att, för att gynna sina egna intressen. Mm. Det är ju naturligtvis mycket bättre om man kan komma undan genom att, att bara inte tala sanning. Ja. Och det är ju så det funkar va? Mm. Eh, men vi är så blockerade i att kunna se detta, att kunna tänka att det faktiskt kan förhålla sig på det sättet. Mm. Så, ja. Mm. Om, vi får, om vi får lov nu att prata om en jättebra kvinna som heter Olga. Mm. En, en, rysk uh, forskare som har gjort en, uh, en serie av videos som heter 9-11 Frauds. Men det har han gjort i de sist I, här står det 10 april 2019. Um, 9-11 Fraud är en, en film i fem delar. De är väldigt få, väldigt få människor har sett den. Mm. Men den finns, den finns fortfarande på Youtube. Och eh, den här Olga, ja, hon är rysk då och bor i Kanada tror jag. Och hon har faktiskt sammanfattat jättebra hela forskningen som jag har drivit med i alla de här åren. Och eh, ja, hon pratar ganska tydligt, alltså hon är lite konstig i sån där rysk accent. <laughs> Men eh, hon, eh, hon gör en jättebra sammanfattning av just detta i, i, i, i, tre, i part 3 av Naljeremen Fraud. Mm. Så kanske vi kan lyssna lite på henne. Ja. Eh, hon pratar just om, i denna, i denna part 3 så pratar hon om uh, detta vansinniga eh, idén att eh, människor dog uh, och hur, hur siffrorna ändrades hela tiden. Och uh, ja, låt oss lyssna på, på, på en bit av uh, 9-11 fraud. Ja, yep, jag sätter igång den här då. reliably arrested on the fully compliant top brass of the mainstream media and used these assets to its full potential. Would there be any reason for killing people? And why would they even lose their slaves, the taxpayers? There was simply no rationale for the 9-11 plotters to commit a mass murder of 3,000 people, mostly white-collar professionals, brokers, bankers, financial analysts, whose families would likely have access to first-rate uptown legal assistance. 3,000 killed would have cost 6 or 10,000 relatives, plus extended family and friends wanting to dig into that that composed an army which wouldn't stop until they'd ripped the guilty ones apart. And what do we see? A quartet of crisis actors, switching from laughing to sour faces on camera. And also, to kill thousands of people would have encountered a severe resistance among the insiders involved. Therefore, it's much more logical to assume the following. Quite simply, there were no injured because the WTC complex was an empty, fully evacuated area, therefore no one got hurt. It's just common safety measures to not let anyone into a demolition area. But the PSYOP had to contain the drama, although without enacting the arrival of so-called wounded to the real hospitals, which would require the actual medical staff to lie about it. They even reported themselves. Hospitals, which have been standing by on high alert to treat scores of wounded, are not getting the numbers they anticipated. Some nurse, Diana Del Larcosa, in her testimony said, People have seen pictures of our team waiting, but no one came. Well, I uh, worked at St. Vincent's Hospital, so we were on the, uh, we're the trauma center the closest to that. And we all had to leave there and come up to the hospital and wait for all the people. And people have seen the pictures. We all had teams outside the emergency room waiting and no one came for 9-11 it's just that i remember waiting there so that's my that's my memory the ABC interviewed some Marlene Cruz from Bellevue, of all New York hospitals. And it's been said that Bellevue is traditionally the New York hospital for mental patients, like every Woody Allen fan knows. Notice how they placed the Bellevue sign behind the Marlene, in case we wanted to doubt she was really there. Now, we're joined by one of the survivors of the World Trade Center. Marlene, can you hear me? Yes, I can hear you. Um, you, you, uh, uh you're in a hospital bed at Bellevue, are you? Yes, that's true. As you lie there, and we're very glad that you've survived, obviously, uh, how hurt are you at this point? My body feels like a truck fell on me. My leg is sprained. I, they thought it was broken. If somebody told you to hold your head up so you can talk to me, are you uncomfortable? No, I'm okay. I'm okay. feeling a lot better. Yeah, okay, because if you <laughs> want to put your head back, please do. No, it's okay. Okay. It's a nice Bellevue sign they put up behind you. you that poster they put up behind you saying Bellevue Hospital, where you are. Right. Somebody come along and put that up. I don't know. <laughs> yeah, I guess so. Yeah, there's a Bellevue Hospital sign. Okay, thank you very much indeed. It's thank a, you. It's a Marlene, Marlene Cruz, who uh, survived the 1993 explosion, survived this, uh, working in the basement. And um, and it just happens. Bellevue is one of the great hospitals in the United States in, in so many respects. And when you go somewhere to do an interview, somebody always thinks they'd like to have something saying exactly who it is behind the people who are being interviewed. Absolutely appropriate. Um, let me just move on to a couple of small pieces of news. The anchor pinches his nose, uses a gesture for covering lies. My leg is sprained. And the cold boy female is just one more joke. Beside this, hospital beds, in fact, a few scenes filmed right in the media studio showing actors in hospital pajamas. Other efforts to influence the existence of victims included pictures of countless empty gurney lining the streets awaiting incoming patients that never arrived. Then there was the use of chemical face peeling, a time tested technique to imitate injuries. Then there was released 911 Emergency Room, which looks like a pretty audacious propaganda effort meant to push the idea of lots of 9-11 injured. Then there was another never before released 9-11 footage that looked like a dramatic reenactment and training exercises, a few dubious shots of wounded, and a handful of hospital staff and survivors acting out of drama for the masses. Then they made thoroughly fanciful, grotesquely contrived and conflicting 9-11 victim memorials. Most of them are still easily accessible on the internet for the general public, yet some of them been mysteriously shut down. Seven stories underground, a group of men and women are building the National 9-11 Memorial Museum. Close scrutiny of those numerous available listings of alleged 9-11 victims provide countless indications that they are, by and large, outright fabrications. There is no consensus on the total death toll. The 20,000 victims soon become 10,000. Yet the first official casualty toll was still hefty 6,729 New York Times. Then, a full 12 days after the event, Mayor Giuliani went on record with an estimated 6,333 victims the first official NYT death toll figure, 6,729, and the figure found on, for instance, the America Forever Memorial, 2,467, give the discrepancy a margin of error of 4,262 units. Then there are ghost names of victims listed on some memorials, completed with tributes and obituaries, and yet are simply missing on the others. Then there were completely weird faces. Today, freely downloadable consumer softwares will morph any face into any other with ease. No technical skills required. The 9-11 victim simulations, victims, were most likely created and multiplied with this technology. In fact, it seems they used it rather clumsily, sometimes applying only minor changes to a given portrait to generate bracadabra of another picture of the same or different victim. A single picture is used, circulating various scenery with the same expression, angle, and lighting at different moments of life. Honor Elizabeth Final. Liz never existed. She is listed as a casualty of the farcical Light 93, the very existence of which has by now been demolished in every imaginable way. Liz is also one of the credited with placing a cell phone call with her stepmother minutes before her heroic death only a bare handful of pictures can be found. Elizabeth family seems to possess a very limited amount of portraits of the young lady, all in remarkably similar poses, moods, and expressions. These portraits are crude Photoshop frauds. It transpires that owner Elizabeth Viner is nothing else than a computer generated entity. Yet donations in her memory are being collected even as recently as in 2017. It says, This time next year, a reminder of Elizabeth's voice and 39 others will ring out over the fields where Flight 93 crashed. And Flight 93 National Memorial that marks the place where Elizabeth and 39 others died, the 93 foot tower. There are other 46 of such portrait pairs found, 92 pictures. Then there was a look shared by more than one person for example, Richard L. Allen lists in another place as Richard D. Allen. Then there is a name shared by pictures of different persons. For example, on the Voices of September Memorial, Richard L. Allen is a black gentleman. How is that? Then there are ridiculously ja. bad quality memorial photos. Yep, we stop här. Mm. Mm. Nej, men jag anbefaller, säger man det på svenska? Jag anbefaller, I, I I highly recommend uh, allihop att titta på uh, eh, 9-11 Fraud som eh, den här ryska kvinnan har gjort. Hon gör en jättebra sammanfattning av, av ungefär allting som vi har gjort i de här åren. Och um, ja, he, he, she's got it right. Och uh, berättar detaljer. Hon, jag ser att hon till och med brukat uh, <laughs> några fraser som jag har skrivit på min webbsite men fine. Uh, eh, she's got it right. Ja, hon refererar väl till din eh, till ditt arbete ganska mycket, vad gör hon inte det? Ja, absolut. Ja. Och, och, och, och, hon har också en blogg då. Ja. Där, hon, där, hon, där hon citerar äh, eh, Zetterberg Plus info och ja då, hon, hon är, ja. jag menar nog till en väldigt ärlig Ja. Nej, jag har ju, jag vet, jag har rekommenderat den här eh, filmen förut på, på podden och, och så, det är precis som du säger, den är, den är, det är bara huvudet på spiken. Den är klockren. Eh, ja, det enda, det enda, som är, är, är, lite jobbigt med den, det är hennes eh, accent. Eh, ja, men det ska, <laughs> det ska, man väl klara att komma över, inte sant? Ja, visst, jo, jo visst, mm. för den är, den är så bra va? Den är, mm. ja. Mm. Eh, Nej, men eh, jag vet. Men amerikaner kommer till att tycka... Åh, oh, oh, det, här, det var någon som skrev... Det här är ju en eh, elektronisk röst. Nej! <laughs> Nej, det är inte en elektronisk röst. Det är en, det är en, verklig kvinna som heter Olga. Som bor i Kanada. Och eh, jag försökte få eh, veta... Jag, jag har inte klarat att kontakta henne ännu. Men det är väl bara för att jag är lite lat. Men jag skulle gärna kontakta henne och snacka med henne direkt. Mm. Hon har gjort en jättebra sammanfattning av allt detta och eh, har, har plockat ut de bästa eh, filmerna, inte bara mina alltså, eh, andras också, just om eh, the fake victims. Och hon förstår det fullständigt. Och, och jag menar hon, men eh, nu, den, som, den här biten som vi tittar på nu, eh, som vi lyssnar på nu, har 308, 382 views bara. Bara 382. Eh, på Youtube, det är som om du sätter en katt som, som, som, eh, som hoppar på en säng så får du med en 382 views på Youtube. Ja, det är ju svårt, det är faktiskt svårt att lita på de siffrorna så mm. vet han om de är sanningsenliga. Det måste jag... Mm. Mm. Så hon är, hon är liksom, hon är, hon är på Youtube, de har inte stängt hennes kanal ännu. Men jag anbefaller alla att titta på hennes eh, fem delar. Tyvärr så är första delen eh, försvunnit från Youtube. For some reason. Men då kan ni gå bara och eh, titta på i hennes egen blogg. Som är då, som ni kan se under i description av de här när det fraud-bitarna. Hon har en blogg som heter Earthly Fireflies. Där kan ni se också första delen av den här femdels eh, 9-11 fraud. Så ja, väl, verkligen, de som är intresserade i detta måste se den här filmen. Det är liksom en film som jag, jag själv skulle vilja göra för att liksom själv sammanfatta allt det som jag har eh, hittat efter jag gjorde September Clues. Eh, mm. jag, gjorde, jag gjorde September Clues i, i 2007. Och det var ju bara koncentrerat på att eh, visa hur falska bilderna var som vi såg på tv. Och efter det så gjorde jag många andra upptäckter tillsammans med mina kollegor. Det vill säga just detta med att, att ingen dog. Så ja, jag har kanske varit lite lat och inte gjort en, en sån film själv. Men hennes är jättebra. En, en, jag kan verkligen it till alla som vill ha en kort sammanfattning av um, ehm, vår forskning. Mm. Mm. Mm. Ja, jag ser det nu att, att eh, jag, bara, jag är inne här och tittar på hennes kanal. Jag ser precis det du säger att, att den första delen av, av det här, den här dokumentären är borta. Deleted står det på ja, Youtube. Ja, jag, skrev, jag skrev just eh, till den kanalen, till henne Uh, Hej, jag är Simon som har gjort September Clues. Varför är den första delen borta? Uh, jag skrev det idag. Mm. <laughs> mm. Så jag hoppas hon svarar. Mm. Men um, mycket bra. Mycket bra. 9-11 Frauds. Please mm. watch it. Uh, mm. De som har redan sett September Clues då borde se den i alla fall. Men det är klart, September Clues <laughs> måste man se först. För att se vad som vis, de visade på tv, alltså det är ju allting som var visat på tv som jag analyserar där. Och nu om man tittar på det idag så tror jag, min, jag tror faktiskt att vem som helst kan se hur falska de bilderna är. Allting mm. som vi såg på tv var bara en film som de hade pre-produced. De gjorde den före händelsen och klippte dem in i små bitar och, och visade, den, visade den på olika tv-kanaler. Mm. Så det, det jag, jag, vet, jag upprepar detta varje gång men det verkar som eh, det tar en lång stund för människor eh, faktiskt tar lite tid för att, för att se detta. Mm. Så. Mm. Ja, mycket, många fastnar på den här byggnad 7 och det är också någonting som eh, den här Um, organisationen Architects and Engineers från 9-11 Truth, eh, de pushar ju på det och där, eh, där, har ju de skådespelarna då som säger att de har personer som dog. Uh, de liksom säger att uh, bygg, byggnad 7 den liksom uh, drogs ner med kontrollerad sprängning. Ja. Så det är där jag upplever att det är svårast att få människor att tänka ett steg längre för att liksom då hänvisar man till den här kvinnan som som presenterade att byggnad 7 hade rasat redan innan eh, den hade gjort det då. Så såg man byggnaden mm. i bakgrunden där som ett bevis på att hon... Eh, ja, hon, hon är Jane, Jane Stanley. Mm. Från BBC. Precis. Så att, men eh, det är liksom det där de flesta stannar och så säger de att det räcker ju bara att äh, återupprepa det här och få människor att titta på byggnad 7 och ansluta sig till eh, Architects and Engineers for 9-11 Truth för att de behöver bli stora då så att de kan eh, ja, utöva ett sådant stort tryck så att det kan komma till en ny utredning. Men vilka är det som ska utreda sig själva då? Jo, men det är ju staten då och egentligen är väl syftet att, att eh, fördriva tiden så att det ska gå eh, ännu mera tid och att ingenting händer och att eh, de mm. flesta tänker att det är ju redan någon som gör någonting här liksom, så att jag behöver inte lyfta på, på rumpan <laughs> och göra någonting själv. Nej, nej just det. Mm. Det gick mm. bra. Kan jag berätta det att jag eh, eh, satt här just och googlade lite på eh, för att se vad man kan hitta. Vi kan ju vara lite slarviga med det ibland eh, kommer jag på att, att lägga upp de här länkarna och sakerna vi pratar om i, i programbeskrivningen. Absolut. Jag hittade i alla fall den här bloggen Earthly Fireflies genom att googla på Earthly Fireflies eller söka. Man får ju använda eh, bättre sökmotorer än Google om man vill. Mm. Eh, och då hittade jag den här och eh, eh den här video 9-11 från den terroragenda. Och det jag hittade också som var jätteintressant det är det att hon har en jätte eh, Eh, bra sammanfattning här. All texten, det är väl det, kanske det manusen har använt, jag vet inte. Men eh, här står, eh, finns jättemycket att läsa. Mm. Eh, så det kan jag verkligen rekommendera också att man kan sitta och läsa när man har tid mm. på hennes blogg här. Och det kan ju ja, vara bra, lite ja, svårt med den här accenten också. Visst. Så, mm. mycket bra. Men äh, Martin äh, snackade just nu om Architects and Engineers for Truth. Mm. Det är alltså den största organisationen i Amerika som ska liksom vara en, en, en officiell truther organisation. Ja. De har till och med eh, haft pengar för att sätta stora eh, advertisements på motorvägarna. Eh, go to Architects and Engineers for Truth. Det är en stor operation. Det ska vara då tusenvis av engineers som undrar hur, hur föll eh, Tower 7? Ja, det, det, de, fokus, de fokuserar på den Tower 7. Tower 7 eh, följer ner också. Ja, det, det, är klart. Det är ingen som uh, ifrågasätter det. Uh, Tower 7 var inget flyg körde in i det, i det tornet men det tornet var halva höjden av de, om, de, de stora tornen. 47 uh, stories. Och den stod precis framför de två uh, World Trade Center 1 och World Trade Center 2. Jag menar, jag har hypotiserat men jag tror det makes sense att de, de, de, de var tvungna att dra ner det tornet för att eh, på kvällen det, det följer då, det skulle ju ha fallit 17 och 30, halv, halv sex på kvällen. Det var i det tornet som var, World Trade Center 7 var eh, centrum av CIA, FBI och, och Mayor Giulianis eh, Security Office. <laughs> Det var en fullständigt govern, governmental office, eh, building. Och det var där de satt de här smoke machines som gjorde all, all den röken. Så de fick ju då dra ner allt det. All, all, all den World Trade 7. Eh, det, det, var part of the plan. Bara. Så att, um, ja, men Architects and Engineers of Truth finns, det finns också en division i England av Architects and Engineers for Truth. Och där är det en, en, en kille som heter Matt Campbell som säger att han har tappat sin bror i tårarna. Och som går runt i många sådana här möten, truther meetings, och berättar om hans bror. Som hade, skulle då försvunnit i, i tornen. Och Matt Campbell, det blev en stor sak på min forum för att han kom in i min forum och sa, vad är det du säger om min bror? Han har ju, jag vet, you're offending the memory of my brother, va? Eh, så det, då blev det en stor, uh, stor diskussion med Matt Campbell som var inne på min bluesforum. <laughs> detta är uh, eh, 2014 hände detta. Men då vill jag gärna att att vi, vi lyssnar på en uh, litet möte som, där han snackar, Matt Campbell. Han snackar om hur hans bror, hans brors kroppsdelar blev sända, de blev sända tillbaka till honom från New York i små delar. Mm. Väldigt ja. gory stuff. Very gory. Så eh, du har den där Martin. Eh, ja. Den den eh, Youtube-videon där han snackar alltså i England framför en sån där meeting av, av truther. Människor som vill veta mer uh, om sanningen om 11 mm. Där, är han, där är han inblandad. Och låt oss lyssna på, låt oss lyssna bara på en liten bit från åtta minuter av den videon, uh, Martin. Mm. Jag tar det precis som, innan. Som beskriver, som beskriver hur hans, hans brors delar var sända till honom i olika <laughs> eh, tidpunkter. Mm. Eh, delar av hans brors kropp blev okay. sända till England till honom. Eh, yes, då sätter jag igång det här. She reads out Jeff's name every year at the uh, memorial service. She's unbelievably strong. I vividly remember the day we received some more of Jeff's remains. This was back in 2008. It was his scalp with hair attached to his skin, the soft tissue of his left ear, his eye socket, his eyebrow, along with some of his right jaw and three teeth. No one, let alone mother, should have to witness okay, this. Okay. Okay. Mm. Nu, det var svårt att, först att förstå vad han sa. Och därför så jag har eh, transcribed precis hans ord som jag vill läsa till er nu. Han berättade om de här delarna av hans bror som blev sända till honom eh, från Amerika i 2008. Detta är hans ord som vi just hörde nu men de var lite svåra att förstå. Men eh, tillsammans med andra engelsktalande människor så har vi eh, förstått precis vad han säger. I vividly remember the day We received some more of Jobs remains. as Job var hans bror We, we received some more of Jobs remains. This was back in 2008. It was his scalp, scalp with hair attached to his skin, the soft tissue of his left ear, his eye socket, his eyebrow, along with some of his right jaw and three teeth. <laughs> Okej? Okay? Han, be han, beskriver de här delarna som skulle då varit sända från The Morgue of New York. Ja, alltså, morgue betyder eh, där människor dör va? Vad heter det på svenska? Bårdhus. Ja. De skulle då ha sänt honom del efter del och han, han, vi kommunicerade på den tiden och han sa ja detta hände i olika omgång, omgångar. Eh, en, en del av han, biten av min bror var sända i 2004, eh, eh, sen var det 2006, 2008. Eh, och det skulle då ha hänt. Det ska mm. vi tro på. Ja, alltså det där är ju märkligt. För jag menar, har det någonsin förekommit i något annat fall att man skickar eh, alltså kroppsdelar mm. från en avliden person eh, ja det, jag, jag har aldrig hört talas om det. Nej, inte jag heller. Ja, så, så många år efter så kan man ju undra hur, hur, eh, vad som återstår av, av, en kropp efter, eh, vad var det, 2008 han fick delarna. Då är det ju ändå ja, sju år, sju ja, år då. Sju sju år senare. Ja, ah, okej. Okay. Alltså, han snackar om den berättar... sista sändningen. Han om den sista sändningen i 2008. Ja. Så, eh, det här som jag just uh, berättade. Ja? Oj, Ja. Det, det, var ju... det hade varit andra sändningar förut. Så alltså, del efter del efter del av hans bror säger han, menar han helt seriöst. Han går runt och snackar om detta och säger att det är så det händer. Han har faktiskt fått delar av sin bror sända till honom i olika årstal efter 2001. Men alltså, hur, hur, hur, skulle detta gå till då? Alltså, skulle bårhuset eh, antingen så har de då eh, sorterat ut eh, de här delarna som tillhörde hans bror och så har de lagt det i frysen och skickat det allt ja, eftersom ja. då. Nej, frysen, ja. Eller så har de under eh, ja vad blir det eh, sju års tid då mm. eh, sortera och så, och så hittar de de sista delarna mm. 2008 då ja. och skickade. Ja, ja. Mm. Oh, ja. Det låter som uh, maffian är i farten. <laughs> men det... Ja, men jag menar... Va, va... Är det någon människa på den här jorden som kan tro på den berättelsen? Och vet du vad som hände efter med Bert Campbell? Han, han protesterade med våran server så att våran forum blev stängd. Vi fick jobba som helvete för att få formen upp på en annan server. Han hade den makten att stänga våran forum. Mm. Alltså, den här, han ska då vara en, bara en stackars typ som är, är, är han vill ha sanningen av sin bror. Han säger, han säger det är några konstiga saker om min bror som dog. Han är lite arg då, arg med, med, med, med regeringarna. Eh, och han ska vara en som oss va? Som vill sanningen. Men så har han makten att stänga din forum. Mm. Plötsligt. Mm. Så vi fick jobba som helvete. Plötsligt, eh, för att eh, forumen, eh, vår server skrev ja vi har fått en complaint eh, eh och så stängde de forumen. Och, och, det hände då i 2014. Och som tur var har jag några vänner som, jag menar jag är inte så <laughs> väldigt bra med, med, med sådana här, alltså internet, så jag var lite, det blir lite panik för mig. Forumen stängdes men jag hade tack och lov människor som hade liksom jag hade ju också gjort en, en eh, backup av forumen. Men i alla fall, vi klarade att få forumen igång igen. Men allting skulle ha försvunnit om, om jag inte hade de här äh, eh, jätteklyftiga eh, äh, vännerna som, som fick den att gå igen. Mm. Äh, förstår ni vad jag säger? Jag menar, jag, jag är ingen, en, en, vad heter det, Eh, internet eh, wizard. Jag, jag vet hur man gör en forum en gång. Men vi klarade att rädda forumen tack, tack vare några vänner. Och startade några dagar efter bara. Det, det, våran forum var nere några dagar. Men det var på grund av han, hans complaint. Mm. Så jag menar, vi har gått igenom massa saker de här åren. Och eh, jo då, men sen så skrev han mig personliga mails också va. Och sa ja men du Simon, vi är, vi är på samma sida, vi, vi, vi vill veta sanningen om 9-11. Vi är på samma sida. Ja, jag, har, jag har sett din September och ja det är en intressant teori säger han. En intressant teori. Jag, jag tror heller inte på några flygplan som kraschar i tornen. Säger han. Jag, jag gick tillbaka ikväll, i eftermiddag och tittade på de eh, mejlen som han sände mig på den tiden. Han försökte då liksom att va? Och, och vara mm. med mig på något sätt. Va? Mm. Vi, vi, är, vi, är, vi är på samma linje. Va? Mm. <clears throat> Men sen så skrev han också att han, han, han ville ha mig eh, flogged in public. Jag skulle gå på sådana där eh, skampåle. Skrev han en mm. gång också. För att jag hade, eh, va? jag hade offended the memories of his brother. Lite morot och lite piska. Ja. Mm. Ja, jösses. Ja, det är fantastiska mm. saker som jag har, har upplevt de här åren med 9-11-historien. Mm. Och eh, <laughs> men jag har tagit det med oh, liksom, en god stride. Jag menar, det är klart att, att jag skulle vi förvänta mig då detta. Att, att några människor men speciellt de här, men, men det var lite <laughs> lite förvånande att se att det tog en, en stund för mig att förstå att själva eh, sådana här truth people är de, de också, de är också betalda för att eh, säga falska saker. Och de är nog de värsta. Jag menar de som mm. går runt och säger ja, jag vill veta sanningen om den här eleven. Och så, och så kommer de upp med, med teorier som, som bara avviker från verkliga sanningen. Så det finns en stor grupp av människor runt omkring i världen som gör detta eh, for, for, for a living. Och, och det, jag vill inte nämna några människor men eh, kanske James Spencer mm. Eh, eller Alex Jones va? i Amerika. De, de, är, de är the archetypes av sådana människor. De, de, deras jobb är att säga Jag, jag vill sanningen. Alex Jones med hans eh, starka röst har ju existerat i många år. Och de har då en grupp av människor som uppträder som truthers. Och eh, de ska ha stor följe. De gör så, de, de åker runt i världen, de har pengar evidently har de pengar för att jag har inte pengar för att gå runt och göra eh, conferences eh, <laughs> av min egen eh, budget, budget. Men det har några människor runt omkring i världen och de är, de menar jag är de värsta. De, de menar att vi ska vara väldigt aktsamma om att vi, vi ska inte bli sugna in i deras historia. För att de gör bara så att sanningen aldrig kommer fram. Mm. Mm. Ja, det är ju det som är deras jobb. Och eh, det finns ju eh, många fler än Jim Fetzer och mm. Alex Jones. Så de är väldigt aktiva och det de eh, som sagt eh, arbetar med det är just det att man inte ska Eh, titta och tänka på eh, de här händelserna i, i termer av eh, mediahoax och eh, stora, stora lögner. Eh, alltså att man som den här mannen vi lyssnade på precis mm. som ljuger på ett oerhört makabert sätt och det kan ju inte vara sant att någon får delar av en avliden person skicka till sig omgångar under åratal. Nej. Det, det, det är ju... Det kan ja. inte vara sant. Nej, det kan inte vara sant. Jag menar, det är ju så vem... makabert och bizart att ljuga på det sättet. Det skulle ja. säga så. Ja, det är makabert. Nej, nej, mm. jag vill inte avbryta dig. Det var <laughs> att jag blev liksom... Alltså, jag var ju upprörd på den tiden men nu när jag läser det igen så tänker jag hur, hur, hur är det möjligt att inte mer människor har, har förstått detta? Ja. Att de här um, gubbarna som går runt i Truder Organizations, de som verkligen, de, de menar att de ska liksom uh, I'm, I got it, I, I, want the truth. Mm. Här har vi det här eh, väldigt bra exemplet av Matt Campbell. Jag, jag, jag vill rekommendera att ni, eh, lyssnarna tittar på Matt Campbell. Han säger detta. I vividly remember the day we received some or more some more of Jobs remains. This was back in 2008. It was his scalp with hair attached to his skin, the soft tissue of his left ear, his eye socket, his eyebrow, along with some of his right jaw and three teeth. Det säger han. <laughs> Men stod det små lappar då vad det var liksom för soft tissue av ett left <laughs> ear? Det, jag menar, ja. jag vet, men, Nej, det... Är det någon människa i den här världen som kan tro på den berättelsen? Jag, jag, jag sitter här och undrar, what the fuck is going on? Uh, det är ju så... Nej, vi måste, börja, vi måste ju börja förstå detta. Vi måste börja förstå det här med, med eh, de här eh, eh, lögnarna på Truth Conference och så vidare. För att det de gör, det är ju precis som så här, de ska ju Alltså det är ju det här att organisera sitt motstånd. Det är jätteviktigt va? Det finns människor som som är klarsynta nog och, och, och fatta att eh, 9-11 inte kan ha hänt så som vi eh, såg eh, på tv. Men det mm. spelar inte så stor roll om de, om de ramlar ner i eh, någon av, av de kaninhålen som man har satt upp efter den lögnen. Va? För det, det är inte bara en lögn vi pratar om utan det, det finns lögner på flera nivåer här va? Och så länge alltså- man fastnar i någon mm. av dem så, så är det lugnt. Det viktigaste för de här hoaxerna är the aftermath. Ja de måste ha en, en, en, en slags de måste ha en skim en, en, som gör att de uppehåller lögnen. Alltså de, de måste, måste klara att få lögnen att överleva. Och <laughs> helt ironiskt, jag menar, most ironically, very mostly ironically, så är det just de som menar att eh, de är eh, sanningsforskare, det är de som uppehåller lögnen. Mm. Så de är de värsta. De är de värsta. Och, och, det är klart att man kan säga att ah, kanske jag är det också. Nej, jag, jag, jag, jag har gjort mitt bästa för att... <laughs> Jag, menar, jag, har bara gått fram med, med, med, mina forskningar och inte försökt att... Jag har inga pengar att förmedla det mer än vad jag gör. Jag bara har några... Jag har min webbsite och eh, vad mer kan jag göra liksom? Mm. Men det finns människor som har budget för att åka runt i världen och göra eh, stora konferenser, truth conferences och det, det, det, finns det en hel dröss av. Och eh, jag, vet, jag vet alla deras namn men, men vi ska kanske inte snacka om, om, om dem. Det får var och en eh, lista ut för sig själv. Mm. Vem, vem, vem, vem är de människorna vi, vi cannot trust? Mm. Nej, och de här personerna de är väldigt alltså, de är väldigt skickliga på att föra sig och är väldigt trevliga och inställsamma och de är väldigt bra på att tala inför en publik oh. och, och, och, framföra. Eh. Det är inte jag, det är inte jag till exempel. Jag är inte bra att tala framför en publik. Jag vet det. Jag är, jag är ganska jag är, jag är inte bra. Jag är lite sådär. När jag är framför publik så blir jag lite nervös och glömmer vad jag ska säga. Men eh, de här professionella människorna som åker runt och berättar sanningar av 9-11. Mm. De, de, jag menar det de, just nu är de värsta människorna som finns på mm. världen. Mm. De, de, är de verkligen de värsta. För att in, menar, de som gjorde den här eleven, de som är bakom när eleven, de, de har i alla fall käft. De är, de är stora människor som ja, Rockefeller, Rothschild eller vad fan som helst. Eh, de, de behöver inte snacka en gång. Men så har de deras små eh, eh soldater. Soldater, mm. det är soldater mm. de har. De här soldaterna som åker runt och, och, och, och försöker att uppehålla lögnen. Mm. Genom att säga falska, halvfalska sanningar. Ibland så säger de några sanningar. Åh ja, eh, det, det verkar ju riktigt va? De, de, måste ju säga någonting riktigt ibland för att uh, uh, uh, keep their credibility. Ja men precis, jag tycker det, eh, det här uttrycket stämmer så bra att, att desinformation den, den behöver vara 90% sann mm. Eh, för, för att fungera. För det funkar ju så att de här, de här människorna de, de, de säger ju sanningar eh, att 9-11 var <clears throat> ett hoax och det gick inte alls till. Uh, it hoax, okay, yeah, it was hoax but you know uh, you know, he could have gone like this and like that. Ja, precis. Ja. För att de, och då vinner de ju uh, uh, lyssnarnas förtroende. För att ja. de, de, berättar ju, de berättar ju en, en, en sanning som, som de som lyssnar eller tittar har kunnat ta reda på själva som är svårköpt. De samlar då och vinner de förtroende och sen så använder de det. Just det. De vinner förtroende och samlar och kontrollerar de människorna som, som tänker lite för sig själva. De ska kontrollera de som oss, ska vi säga. Mm. De, ska kontrollera, de försöker kontrollera de som eh, brukar deras egna hjärnor för att mm. resonera. Och det gör de jävligt bra, har jag sett. Ja. Eh, tyvärr. Ja, tyvärr du Alltså, ja, den här eh, Ace Baker är väl ett bra... Eh, en bra person att ta upp. För han, eh, han kopierar väl din, ditt arbete och så... Han kopierar mitt arbete, ja. Han, ja. han, han fullständigt... Alltså, han kontaktade mig snart efter att jag gjorde Sätt för plus. Och så sa, hej, jag är Ace Baker. Kan jag presentera din film i en Truth Conference i Amerika, i Madison? Ja, sa jag, det är klart, det får du göra. Men på den tiden, vad visste jag om allt detta? Jag var lika... ja, <laughs> på den tiden visste jag inte mycket om detta. Ja, ja visst, Ace, du kan ta min film och visa den på Truth Conference med Jim Fetzer. Ja, det var ju Jim Fetzer då som hade organiserat konferensen. Då går Ace Baker med min film till den konferensen och visar den och säger ja det här är ju intressant. Eh, det visar sig att eh, flygerna är eh, photoshoppade. Och ja, på den tiden så tänkte jag, åh oh, vad kul, jag har ju en partner här, en partner i Amerika. Det, det gick bara ett par månader och snart så sa Ace Baker, nej, nej Nej, Simon Shag, Simon Shags teori är 98% fel. Uh, han, han, han, eh, ja, det, det, är sant att, att uh, eh, flygorna är photoshoppade, men jag kan berätta det bättre. Han skulle liksom överta min, min han skulle liksom bli den som uh, visade bättre uh, vad som ah, det var, det, så gjorde jag en film då. Efter, efter ett par år så kom det ut en film som heter eh, American Psy Opera. Det är en mm, väldigt stor produktion. Eh, jag tror inte det var han själv som gjorde det. Men det måste ha varit en större... Jag menar, det var, det var liksom Hollywood-produktion. Som visar att eh, flygen är falska. Eftersom jag hade rört sanningen så behövde de ha någon som tog över eh, denna sanningen, inte sant? Mm. Ace Baker var no någon som ville liksom bara eh, vad heter det? Eh, överta eh, eh, ta, ta, ta över på sin sida de människor som hade förstått vissa saker som jag hade sagt men, men det skulle inte vara under mitt namn. Det skulle vara under Ace Bakers namn. Ja? Så sen kunde Ace Baker eh, leda människorna var de, var de ville. Jo, han ledde väl dem in till... Eh, ja, det var väl en intervju med Jim Fetzer eh, där han låtsades begå självmord. Just det. Det just var det. en sån där grej. Ja, så, ju... så, just det. Han, han, han låtsades att, att, att, att självmord live on, on a podcast med Jane Fesser. Han skjuter sig själv på en podcast med Gene Fesser. Pang säger det. Först så börjar han gråta och säger uh, I can't take this anymore. I have lost all my friends. And uh, I'm sorry. Uh, I'm sorry everyone. Uh, I can't take this anymore. Och så hör man ett skott. Och så ska då Basebaker skjuta sig själv på en podcast av Jim Fesser. Mm det, det, syftet av den, eh, det spexet, ja, teaterspelet, är ju att de som börjar följa S. Baker efter att han tog över då liksom min eh, forskning. Ja men då, eh, de är, de är helt galna de här eh, människorna som, som, som försöker hitta sanningen om 11. För att sen kom, sen kom S. Bjarke tillbaka och sa nej nej det här var en artistisk eh, sak jag gjorde. Jag, jag, sköt, i, i, jag sköt inte mig själv. Det var bara en artistisk eh, eh operation för att eh, visa. Förstår ni vad jag säger? Ace Baker kom tillbaka sen. Han, han, han, han hade <laughs> inte skjutit sig själva. Mm. Och eh, sa att det var bara för att någon slags eh, artistisk eh, eh operation som han hade i sitt huvud. Mm. Jag kan ju lägga in eh, ljudklippet om jag hittade eh, samband med det här. Så att lyssnarna kan få ja. höra på det. <laughs> För det är ganska ja. komiskt faktiskt. To my wife, Claire, I just want to say that I love you and I'm sorry. I'm really sorry for everything. And to my parents, um, mom, dad, I, I, I miss you. And I want to come home. Ace, I want to come home. We need you, Ace. We need you. I need you. The world needs you. These I'm are coming. temporary. These are temporary problems of innovators in their fields are frequently unappreciated. My God, Al- Galileo was prosecuted by, subjected to an inquisition, prosecuted by the church. Galileo, for God's sake. I'm coming home. Det är väldigt komiskt, men det är, det är komiskt, men för mig är det väldigt tragiskt för att um, jag hade ju då lagt liksom, jag hade gett honom lite, ja, eh, eh, lite trust. Jag, hade, jag, jag, jag trodde att Tex Baker var bara en kille som, som skulle då hjälpa mig att förmedla detta i Amerika. Så dum var jag på den tiden. Men eh, det är klart, det, det, nu förstår jag det mycket bättre. Mm. Så mm. att, um, men så har vi, vi har alltså Matt Campbell som från England stänger våran forum med hans makt. <laughs> Sen har vi Ace Baker som tar över eh, September Blues och gör, gör det hans egen idé. Sen har vi, ja, men jag, jag, jag kan citera så många människor i de här åren som försökte liksom överta för eh, jag tänker på han den där, vad hette han? Udo Hatt, eller vad hette han? Han eh, som var eh, som eh, skrek No Planes eller vad det var. Var det Udo Hapt han hette eller? Kommer du ja, ihåg det? Ja, Ni Nico, Nico Hapt. Nico Hapt var det ja, ja tack. Han skulle varit den första, absolut första killen som sa att det var in, there were no planes. Ja på den tiden, ja, ja, ja. Nico Haupts. Han var en, en tysk uh, drug addict, va? Fullständigt, eh, så man, man, man ser honom då. Han, han, han, han, det finns video av honom. Han, han ser väldigt ut som en sån där eh, junkie som eh, skulle ha liksom eh, gjort uppror i alla truth conferences i New York. Han skulle komma ut och skri han skrek och var, eh, behärskade sig som en galning. Och han skulle varit den första som hade förstått att det var inga flyg. Och the first no planer, han gick och haft. Han är från tysk ursprung, snackar väldigt konstig engelska såklart. Men eh, man ser, det finns video av honom i New York där han liksom ligger ner på marken och skriker. Eh, de vill, de brukar sådana människor, sådana um, ehm, eh, skådespelare för att för att människor ska se på dem och säga, ja men de som ser du, ser du, ser du min vän de som vill, de som säger försöker säga sanningen av 9-11. De är galningar eller de är drug addicts. Va? Metadon eh, dependens. Så det var syftet med Nico Hout. Mm. Och eh, ja, ja, han var den första som gjorde några väldigt grumsiga och, och väldigt, väldigt, väldigt dåliga videor. Han försökte säga då att eh, det var Photoshop eh, video vi såg på tv. Sen har han försvunnit nu. Jag, jag, jag har inte hört från honom på många år. Mm. Nej men den, den uppgiften de hade väl också eller, eh, eller har som den här typen av figurer som, som Niko haft och det är väl också det att, att Eh, i sådana här eh, eh, ja, 9-11 truth-kretsar då liksom. Alltså mm. där man vill vidmakthålla eh, en viss hypotes kring eh, 9-11 eh, konspirationen då. Och den ska naturligtvis den förutsätter ju att det var plan och så vidare och att människor dog mm. va. Och så ska mm. en sån här person komma springande och säga Oh, there were no place, there were no place, uh, I fuck. och så ska alla tänka då, <laughs> okej, okay, här har vi en, en, en galning då som, ja, ja. som förstör det här eh, seriösa arbetet som vi sysslar med för att eh, eh, komma till botten med eh, vad som händer kring 9-11 och, och, och, dra personer inför rätta och så vidare. Då. Här kommer någon och ska förstöra detta då. För det är ju mm. en sån här grej som man får höra rätt mycket mycket om man, eh, om man skriver lite i någon sån här 9-11 eh, forum eller sådär om att Mm. Det kanske inte var några planer. Oh, du förstör uh, eh, sanningssökeriet. Du är, en, du är en ful fisk och du försöker sabotera ja. det seriösa arbetet som pågår här för att, att uh, Ja, visst. Springa rättvisa i 9-11-frågan. Det, liksom. det, har, det har jag blivit anklagad för många gånger, va? Ja. Jag, vill vi förstör. Eh, no planes, it's just a eh, distraction. Ja. Men eh, eftersom har kommit så långt nu, jag, jag, man måste upprepa lite grann det här, den här figuren av Judy Wood. Mm. Oh. <laughs> Judy Wood, Judy Wood, hon, hon ska vara då en väldigt vetenskaplig människa. Som har gjort en stor bok. Jätte... Kostar många pengar. Med enormt många fotografier av händelsen. Och hon analyserar då fotografierna. Hon åker runt också i världen. Och visar de här fotografierna av 9-11. För att hon vill eh, bevisa att det var någon slags okänd eh, directed energy weapon som förstörde tonerna som pulveriserar elektronerna. Det är, det är en, en, militär sak som väldigt, väldigt secret eh, technology som brukades för att eh, få tornen att föra ner. Varför gör hon det? Det är för mig helt uppenbart varför hon gör detta. Hon brukar bilder efter bilder efter bilder. Hon vill alltså, hon måste fastställa att bilderna som finns som jag menar är alla producerade i en studio är sanna. Det är sanna bilder som vi tittar på. Det är allt, mm. alla videor som har sett, alla bilder som har blivit uh, diffused över internet av den händelsen är sanna. Det är hennes jobb. Hon ska bara fastställa att bilderna är sanna. Och därför måste vi resonera över bilderna. Och bilderna, eh, vi ser ju de här tonerna som exploderar från toppen och faller ner. <laughs> det, det, finns ingen fysik som kan äh, som kan förklara det. Hur kan en äh, eh, 110 story building äh, på grund av ett flygplan som kraschar in i 100 etaget, 100, 100 etaget få hela byggningen att rasa? Jo, då, då kommer hon med idén att eh, ja, de brukade directed energy weapons, eh, någonting som pulveriserade då hela stålbildbyggningarna. Men hon brukar bilderna som, som eh, backing proof. Va? Mm. Väldigt, väldigt, väldigt, väldigt risigt. Många människor har fallit för Judy Wood. Jag vet människor som har köpt boken till och med. Ja, jag har gjort det. <laughs> det var innan, innan, jag hittade din historia och det, jag blev så fascinerad. Det var ju bland annat eh, var det byggnad 6 så var det ju som en hand hade gröpt ur innandömet bara. Så att, och då tänkte man, vad är det för kraft som har eh, möjligheten att göra det? Så, ja, Martin, sen, det, ja. det, det, det, är inte någon, det är inte gravt att du köpte den boken. Jag kan förstå det. Jag har själv varit igenom många många fela tankar under denna från 2001 till idag. Mm. Men, eh, Men. Eh, ja, jag ångrar ju inte att jag köpte den för att då kunde jag ju liksom läsa den och i den Nej. så var det väldigt osannolika Nej, historier. Men jag kom ju till ditt hus ja. och, och, läste lite grann den boken och jag, jag tyckte den var underbar. Underbart intressant. <laughs> det, det är en fantastisk fantastisk bok för att once again uphold the lie. Mm. Det är en jättebra, jag menar det är genialiskt. Jag, menar <laughs> att ibland så, så, så, så menar jag att de här människorna bakom detta är väldigt dristiga. De, de vet vad de gör. Ja men precis, de är ju väldigt skickliga och, och, och jag menar om man väl har liksom fått kunnat kika in i detta eller liksom rivit av plåstret eller man ska uttrycka det så, så förstår man ju också hur länge detta pågått och hur jättelika lögner det är som har, har sjösatts liksom. Jag menar, vi har ju pratat om det här med både rymden och solsystemet och så vidare va? Mm. Och jag tänkte på det att en, en sån här sak också som jag tycker är så jobbig och som de har lyckats eh, drilla in i människors hjärna och som får ens öron att krulla lite på sig <laughs> när man hör det. Mm. Det är just det här att om man, om man, liksom, om man försöker ta upp det här då, men kring 9-11 då, va? liksom någon som, jag menar, de, det finns rätt många som förstår det att 9-11 inte kunde ha gått till så som den officiella historien är, det vill säga mm eh, Osama bin Laden i en grotta och flygplan och sådär. Men, så, men, men vad tror du om, om, om tanken att, att det skulle kunna vara liksom allt material vi har sett på, på tv och Youtube och sådär att det, det faktiskt är fabricerat och, och, och sådär. Men då, får, då blir man ganska eh, ofta avklippt med att det spelar ingen roll hur de ljuger för oss. Ja, det. det viktigaste är att mm. de ljuger för oss. Men ja, det där är så, för att mm. då, alltså då mm. rullar man ju inte upp det här. Att, att det faktiskt är så här det går till med att man sänder förinspelade filmer som om det vore verkliga händelser på eh, global tv. Precis. Förstår man inte det Och det är precis det som är det viktigaste för dem att och, <clears throat> och, och vidmakthålla dem. Ja. Och sen också så tycker jag det är så jobbigt också att jag menar, det, finns ett, det finns ett annat aspekt på det här att det spelar faktiskt ingen roll hur utan det viktiga är att. Mm. Och det är ju det här med, eh, jag menar om man tittar på eh, klipp från eh, ISS va. Och så, och så säger någon att ja men du ser väl här vilken lång scen det är och det hade de ju inte kunnat göra med vajrar eller under vatten maten eller mm. da da da da då va? Ja men där är det ju faktiskt så att det spelar inte så stor roll hur, det spelar ingen roll hur de gör det utan det viktiga är att man förstår att, att man kan göra den typen av filmeffekter 2019 och man gör det 2001 och man kan till och med göra det 1969. Absolut. Ja, det är det man ska förstå. 1956 så var det en rysk film som heter ja, The Road det. to the ja, Stars. Ja. Där, man, där man ser eh, astronauter in i en kabin flyga runt. Precis, väldigt eh, realistiskt. Mm. 1956 kunde de göra det. Och det ser man ju precis, den, det heter väl Vägen till stjärnorna va? Ja, Vägen till stjärnorna. Och, och, det är ju så intressant också att se för att om man tittar på den då ser man ju att det där är ju en Disney Hollywood produktion va? Den, den mm. har ju liksom den typen av, av eh, dramaturgi och så vidare va. Mm. Och, och, det är också en sån här grej att de, de börjar ju med att ska de ha ett sånt här stort hoax eh, sjösätta det så börjar de alltid i Hollywood med filmer. Och, och, och på så sätt så, så öppnar man människors eh, eh, eh, sinnen för möjligheten att något sånt här skulle kunna genomföras då som att man mm. åker omkring i rymden eller vad det nu är. Mm. Och sen när man väl eh, kör eh, bedrägeriet då är människors sinnen förberedda och mm. öppna mm. för eh, att det skulle kunna vara så här va? Mm. Jag, eh, jag, eh, jag, har nog sagt det i någon annan podd tidigare men jag vill upprepa. Vet människor i denna världen att den första den första eh, chefen för NASA Först, den första chefen av NASA heter uh, Keith Glennon. Uh, T. Keith Glennon. Uh, vet ni vad han gjorde före han blev chef för NASA? Jag har lärt mig det av dig tror jag. Jag kommer ihåg det nu när du tog upp det. Han var väl eh, boss för Disney va? Var det inte så? Nej, Eller, han, nej var, han, han, var, han, var, han var studio manager av Paramount Studios and Goldwyn Mayer Studios. Mm. Han kom direkt från Hollywood. Varför ska man, man, välja en sån människa för att bli chef, president av NASA? Eh, vad, vad president? Vad, vad heter det nu? Eh, v chef, chef, NASAs första chef heter T. Keith Glennon. T. Keith Glennon. Look it up on Wikipedia. Och eh, det finns också långa, eh, NASA har eh, stora skrifter om, berättar om hur, vem den här gubben är. Den gubben var alltså chef för, eh, före han blev NASA-chef så var han studiochef för eh, Paramount och Goldie Mayer Studios. Det var hans credentials för att, för att bli eh, chef för en scientific <laughs> operation som NASA what does it tell you? Va? Mm. Eh, varför ska man välja en sån man för att bli chef för en vetenskaplig eh, eh, maskin eh, som sänder upp raket i, i rymden? Det, det, det blir ju liksom ganska klockrent klart att NASA är byggd det är bara en Hollywoods arm. Mm. Det, det, är bara en division av Hollywood. Allt. Allt Lynklart som du brukar säga Simon. Lynklart. Lynklart ja. ja. Men, men detta, detta, det verkar som kanske för lyssnarna kommer till att tänka ah, vi snackade om 9-11 eh, victims förut och nu har vi gått ut från uh, våran uh, subjekt. Nej! Det är samma, precis samma subjekt vi snackar om. Folk i den, på denna planeten måste förstå att sen de upptäckte eh, moving pictures så har de brukat det för att lura oss. Det, det, det, det, sen de upptäckte, sen eh, les, Lumière, mm. franska hittade på, eh, fan, eh, man kunde de göra bilder, man, man kunde liksom man kunde, man kunde filma verkligheten Sen den dagen så tog då eh, de som eh, the, the powers that tog den teknologin för att bruka den för deras egna eh, projekt. Mm. Och deras projekt är att lura hela världens eh, befolkning med falska bilder. Det är fruktansvärt viktigt att förstå Mm. Please everyone listening. Detta mm. är väldigt, det är fundamentalt att förstå. Det är, det är alltså moving pictures som har gjort världen som den är nu. De har mm. brukat det för att berätta sagor till oss. Saga efter saga. Mm. Mm. Hur, hur, svårt är det att förstå? Jag vet inte. Hur, hur svårt är det att, att, att, att förstå? Ja, det mm. verkar sitta rätt långt inne hos många tyvärr. Och, eh, men alltså någonting man kan göra, jag menar, vi har ju pratat om det många gånger att, att, att 9-11 är ju en, en nyckel i det här. Att, att lyckas man nysta upp 9-11 och du har ju gjort allt som står i din makt, höll jag på att säga Simon, för att och, och ge människor den möjligheten. Mm att förstå det. Och, och, och kan man se och förstå eh, 9-11 då kan man ju även se och förstå alla de andra mediehoaxen som har eh, radats upp eh, genom historien. Och sen är det ju också så, det får man ju vara, vara eh, tydlig med också här att, att eh, tv-mediet eller rörliga bilder har ju gett dem eh, större möjligheter att sprida lögner men det här med lögnerna har ju pågått eh, även innan eh, film, filmen. Mm. Och man har ju, och, men när man ah, har förstått ja, det, det här hur de, mm. att de ljuger för oss på det här sättet så... så eh, Nej men filmen har bara, bara gjort det mycket lättare för dem. Ja precis. Men, men det finns ju e-, enorma lögner inom eh, vetenskapen. Mm. Mm. Också ja. exempelvis va? Mm. Ja. Men ja. alltså det hela är det att just nu, jag menar de sista hundra åren eller ja, 50 åren är fullständigt baserade på att menar, allt det som vi ser på tv är, är väldigt är eh, questionable. Nästan mm. allting. Nästan allting. <clears throat> Inte allting. Men, men, men låt oss aldrig bli liksom eh, accused av uh, eh, nihilism. Va? Att säga allting är, för, allting är fake. Nej. Ja, men det är också en sån grej som man får höra. Allting, man blir inte så allting. trött. Ja. Inte här, aha, du tror att allting är lögn då, eller? Du tror inte på någonting? Allting ja, ja. Då, eller? <laughs> Just det. Det är det, jag, blir anklagad för, va? Ja. Nej, det är inte allting. Man måste discern reality from fakery det, mm. äh, man måste, det, det, vi må, i denna tidpunkten av våran eh, världstid så måste man klara att det, det är det som skolorna borde undervisa. You have to discern fakery from reality. Några saker är falska, några saker är, är, är verkliga. Och, och det, det, är bara, det, är, det är bara barnsligt eh, de som säger Ja men då säger du eh, är allting, är allting eh, fake då? Allting, nej, allting är inte fake. Men det är de stora sakerna som jag menar <laughs> terroristattacker och NASA som åker upp i rymden och eh, atombomben det har vi liksom nu förstått att det är part of the fakery. Mm. Mm. men det, det, ofta så blir det så pass stort då så att eh, när man försöker berätta det här i liksom sanningssökarkretsar och sånt så blir det liksom för mycket. Eh, så de vågar liksom inte eh, ta till sig eller vidarebefordra den informationen vi kommer med för att eh, de vill bli de är rädda för att bli liksom klassade som foliehattar eller tas för icke-seriösa för att det är så liksom eh, det konstiga, det. konstiga påståenden vi kommer här med liksom att NASA, är totalfejk. Vara, vara rädd att man, att man inte blir accepterad av sin egen eh, umgänge. Mm. Ja, man är rädd att man inte blir accepterad då. Ja. Man är rädd för att ta en strong standpoint. Man är rädd för det. Mm. För det, det oh, jag kommer till att tappa många vänner. Mina vänner kommer till att gå bort från mig. Oh, oh, oh. Ja, eller det, an anhängarna som man har skaffat sig då. Att, eh, man tror att de inte kan tänka i de här banorna problemet, då. Tack och lov. Nej. Jag är, inte, jag, är inte, jag är inte inblandad i några grupper eller eh, någonting som helst. Jag är helt, jag är ganska, kan säga, kalla mig en hermit om du vill. Mm. Jag, eh, eh, jag bor på en liten kulle över Rom och har inga anhängningar med någon. Så det är det, det, är det som behövs för att se sakerna helt rationellt. Om man är inblandad i grupper och sånt så är, blir det svårare att se verkliga sanningen. Mm. <laughs> det, blir, det blir svårare för att du måste liksom va? du måste vara diplomatisk ibland va? Mm. Du vill inte tappa vissa vänner eh, vänster eller höger eller centrum eller under eller över. Du vill, eh, du vill gärna liksom vara med det umgänget som du, that you're frequenting. Mm. Men samtidigt så det... måste man, ja, man måste ju liksom bilda en gruppering sen när man kommer till de slutsatserna vi har gjort så måste man ju liksom, eh, för de eh, som eh, gör det här mot oss, de är ju grupperade och liksom har banker och sånt där. Om vi bara liksom är en, eh, var och en för sig så går det ju liksom inte att skapa något, något stort motstånd heller utan man måste ju liksom nej, gå samman. Nej, men det, det, det, det är ett eh, problem. Och det är, ju, det, det är ju där som de vet liksom att eh, man ska infiltrera och styra i fel riktning, skapa konflikter och sådana saker. Att det, det är ju mycket sånt som görs då för att uh, förstöra uh, att folk vaknar upp till den här nivån då liksom. Jag, jag menar mm. att det är vad man säger på engelska, you have to grow balls. Mm. You have to mm. fucking grow balls. Av dig själv, av din egen identitet. Du måste, du måste tro på vad din hjärna säger till dig. Mm. Om du inte tror på din egen hjärna. Var, var, var, what's the point of, of being here on this planet? Om du inte tror på din egen hjärna. Nej, du måste då adaptera dig. <laughs> på grund av att du har vänner som tänker andra saker och uh, om du säger en sak så kanske du blir uh, mobbad. Du blir mobbad. Uh, <laughs> jag blir mobbad, jag vill inte bli mobbad. Mm. Uh, så är det. Uh, därför går det så sakta fram att människor eh, vaknar lite till. Mm. Med de här fantastiska lungorna som, som sprids över hela befolkningen av världen. Mm. Mm. Nej, och det är ju intressant det här när man, man, man ser hur människor och, och äh, även jag själv att hur man, hur man liksom funkar äh, hur vi fungerar psykologiskt just det här att, att vi har nog det här väldigt mycket i oss att uh, det är viktigt att, att uh, vara kvar i sitt uh, sociala sammanhang och så, så vidare och det, det, kan göra det att vi, vi kan inte liksom vända på vissa stenar. Vi, vi liksom blir helt blockerade för mm. vi har ju det här att vi förstår det att om vi tittar på det här och blir övertygade om, om fel sak eller man ska uttrycka det då, mm. då hamnar vi utanför och det vill vi liksom <laughs> inte. Nej, det, det, nej, det, är intressant att se hur det... Och, och det är ju, det är ju en, en, mekanism som man eh, utnyttjar då väldigt cyniskt i det här. Mm. Eh, för, för, och det är ju det här med stora lögner liksom att, att får du en stor grupp eh, in i en lögn va, då, då håller och fungerar den mycket mycket bättre. Mm. Och jag tänker på det, jag måste faktiskt eh, droppa det lite att jag, <clears throat> jag har lyssnat lite på eh, en kille som heter Chris Kendall som gör en podd som heter Hoaxbusters Call. Ja, just det. Mm. Och den är nog inte så svår att hitta. Och, och den är ju, alltså alltså det är många avsnitt där han sitter och ja, de tjötar i han har någon sån här morning commute eller vad det är så han sitter i bilen och snackar tror jag. Så det är en del sådär men det finns så mycket guldklimpar <laughs> mm. i den här podden. Mm. Och en mm. sak som han sa som jag tycker var, var så huvudet på spiken det är ju det här när, vi, när man pratar om det här med, med, med sanning va? Mm. Eller stora sanningar så, så får man ibland höra det här liksom att Ja, först så stora sanningar, de, de skrattar man först åt. Sen bekämpar man dem. Sen säger man att det här är någonting jag alltid har tyckt. Och det kan man ju tycka stämmer bra då va. Men egentligen, och det var ju det han sa tycker jag som var så insiktsfullt att nej, det man beskriver här det är de här stora lögnerna som man sjösätter. Alltså de första som exponeras för det, de, de skrattar bort det bara. Men sen så går det en tid. Och eh, då så blir det bråk och protester. Men sen så går det ytterligare en tid och då eh, är de eh, accepterade, de här lögnerna, som en självklarhet. Mm. Och är ni kvar? Ja. ja. Ja, det var så tyst bara. <laughs> eh, och, men däremot så, och det är ju det som gör sanningen egentligen så, så, så skör på något sätt. Va? Det, den blir mer så här att när man stöter på en sanning, ja då fattar man ju det. Den, den, den ger ju sig själv liksom. Och sen så tänker man inte mer på det. Eh, så att eh, det, det, det är lätt liksom att, att eh, få sanningen att försvinna liksom. Man, det är bara, man pratar inte om den utan man, man, man bara pumpar ut de här eh, stora lögnerna i världen istället och sen så kommer de och, och, och dränka sanningen. Och eh, ju längre tid det går, ju fler generationer, för det här är ju liksom lögner som har, har eh, pågått i generationer. Och ju fler generationer som, som är inne i en lögn och ju fler lögner man kan stapla ovanpå varandra desto svårare är det för, för mänskligheten att komma ur detta sen. Mm. Och det är ju det mm. vi ser idag. Uh, att uh, det är väldigt svårt, mm, tyvärr. Ja. Och jag tänkte det liksom, eh, man är, jag har ju vaknat upp på olika nivåer och så när man har blivit så övertygad om någonting så tänker man att det här är ju så självklart och logiskt så bara jag går och berätta det här på ett rationellt sätt till olika människor så kommer de förstå och liksom komma till samma slutsats. Men där har man ju liksom gått bet ganska många gånger att eh, liksom mm. logiska och rationella argument biter ofta inte på människor. Även om man då kanske kan tänka logiskt och rationellt i ett annat område och så tänker man att då borde de kunna tillämpa samma logik på det här nya området som jag vill introducera. Men <laughs> då liksom de ser inte kopplingen i, i logiken. det största problemet är att de tycker det är jobbigt bara. Ja. ja. Mm. Det, det, är jobbigt att uh, confront yourself with with such things. Alltså det, det är jobbigt att, um, att se saker som skulle vara men det skulle vara väldigt, väldigt enkla att förklara. Jag, jag har i de sista åren eh, så har jag haft det, det, är väldigt, det är väldigt annorlunda från människa till människa. Jag har haft eh, väldigt olika reaktioner från människor som jag känner. Ehm, men kanske 80% procent av människorna liksom bara blir de, de, vill, de tycker det är jobbigt att tänka på eh, saker som de vill hellre tänka på deras egna liv Eh, hur, och, och, och ja, det, det, det, berör mig inte. Det berör mig inte. Sen är det de som, som vill ehm, som säger ja, ja, ja, jag vill gärna eh, se sanningen. Men jag, jag behöver inte se precis varför saker händer. Jag, det är nog för mig att se att de ljög om 9-11. Uh, eh, jag vill inte veta hur de ljög. Det, det är en annan kategori. Mm. Och det har vi ju sett också. Du har haft människor på din podcast, Martin, mm. som har sagt sådana saker. Mm. Eh, men ska man, ska man då sitta på stolen här, <laughs> sitta på räven, som man säger på norska, och, och, och bara säga okej, okay, eh, jag, jag har förstått att de ljuger men jag vill inte veta hur de gjorde det. Jag tycker att man borde gå lite längre, va? och eh, verkligen se och uppfatta hur de klarar att göra så stora lögn som de gör. Och så stora hoax, hoaxes. Mm. Det, det, det, jag, det, det, är därför jag har liksom <clears throat> investerat så många år på detta. Uh, jag har investerat, förlåt jag hotade. Um, ehm, så många år att lista ut precis hur de gör detta. Det är ju en eh, taktik som de har jobbat jättemycket på. Uppenbarligen. Det, det, är, det, är, det är eh, väldigt speciella psykologer som sitter där och tänker ut hur ska vi göra för att människor ska liksom uh, buy this fucking lie? Mm. Ja? Det är mm. säkert jätte, jättestora specialister som är bakom detta. Mm. Eh, psykologer. De sitter där och utvecklar eh, dag för dag hur de ska, ska få oss till att tro på vissa saker. I, alla, jag menar, nu, nu, nu har vi kommit, i våra tider så har vi kommit till en, eh, jag menar, hela vetenskapen, hela eh, geopolitics allting är reglerat av de människorna. Mm. Mm. Och, och, Nej, precis, och, och, det är just det här att, att, det här är, det är så viktigt och det är så just det här att, att förstå hur vi blir lurade för att om vi inte börjar förstå hur då blir vi lurade igen. Yeah. Vi kommer liksom aldrig ur detta då om vi inte förstår hur. Så att, att just right. det här att, att, att nöja sig med att. Det, det, det, räcker inte utan vi måste förstå hur. Och hur, ja, en sak är ju det här med att, att allting vi ser på uh, eh, eh, tv och Youtube måste vi förhålla oss väldigt, väldigt skeptiska till. Och vi kan inte tänka så här att ja, nu tittar jag på den här videon och här var det en lång tagning och det ser ju svårt ut att fejka med hjälp av uh, liner uh, eller vad det nu är så att det kan nog vara sant. Mm. Nej men vänta lite, du, du, du kan nog hitta väldigt många filmer där du kan se exakt samma uh, mm. fantastiska verklighetstrogna specialeffekter. Sen är det inte säkert att du kan räkna ut exakt hur man gjorde de här specialeffekterna. Men det går att göra. Och mm. det är det viktigaste i det avseendet. Där behöver man kanske inte... Eh, där, där är det inte så viktigt att gå till botten med exakt hur eh, det där filmtricket gjordes. Mm. Utan... Eh, Ofta. Eh, man kan ju tänka i termer av att uh, titta på en magiker till exempel. En uh, professionell illusionist. De kan ju liksom uh, utföra fantastiska saker på scenen mitt framför en, eh, en publik. Och man kan ju själv vara precis, en som står i publiken. Precis. Mm. Mm. Eh, jättebra, och där, ja, jättebra. Och där, där, stå, där, står man ju med hakan eh, <laughs> i knäna och så undrar hur, hur i helvete gjorde de det där liksom. Men man vet ju liksom, de kan ju inte som Jola Bero här då, kapa kappa itu en människa och så liksom eh, i en låda och sen så dra isär lådan och så ligger människan och vinkar där i, lådan liksom. Det, det, måste ju gå till på något konstigt sätt. Men han kan ju inte ha mm. delat människan i verkligheten. Och, och mm. just så liksom eh, kan man ju tänka kring, kring media då. Här har de ju faktiskt då, med media har de ju möjligheten att faktiskt producera materialet i förväg och så göra en liten stämpel där det står live också då. Så att <laughs> mm. men, men där kommer jag att tänka på, för eh, när jag <clears throat> tittar på ett föredrag som vetenskap och folkbildning höll här innan jag liksom förstod vad de var för några så hade de en herre som hette eh, James Randy. Och han är en professionell eh, illusionist då, som utger sig för att avslöja sådana här trick. Och han har ju faktiskt också uttalat sig om 9-11. Jag, jag minns att jag lyssnade. Uh, James Rand, ja. Herregud. Herregud, James Randi. Han är en han eh, är the worst. Mm. Vad sa han om 9-11? It looks so fake, it must be real. Nej, ja, nej, nej James Randi vet du. Han, han i dessa år så har, har jag sett... Jag, jag, jag, liksom, jag har liksom följt med såklart vad de kommenterade också på hans webbsajt. Mm. Mm. De är alla, alla, alla, alla säger att uh, eh, September Clue och så bara bullshit. Så, eh, eh. James Randi är en illusionist som eh, försöker att eh, ja, han ska då vara liksom credible för att han, han säger att vissa illusionister eh, ljuger som Uri Geller och sånt va? Sådana mm. människor. Ja men så, har, så får han då kredibilitet för att det är mm. illusionister som ljuger va? Och så, gör han en, eh, så, och så blir han då en, en slags authority av illusionism. Och eh, åh, så mycket jag har sett på hans webbsajt som eh, de, de försökte att förstöra sätta med klos. James Frandy, James Frandys webbsajt. Han är, han är också en, han är liksom en av de ja, mest kända han ska då liksom göra debunking of everything that's uh, not true. Och han, han, har, han har jobbat jättemycket med, med, med Kloos också. Jag kommer inte ihåg nu liksom vad, han, vad de skrev där, men de har varit mina motståndare. Mm? Som mm. Gjort, de har försökt att få mig till att vara en, en slags Uri Geller illusionist. <laughs> Men jag tror inte jag är det. Ja, så hans roll är det lite att avslöja mm, lögnare och sen så liksom vill han avslöja dig också då. Eh, mm, mm. Så eh, att liksom alla ska hamna i samma korg då. Mm. För att han har, han har, skapat sig kredibilitet. Ja. Mm. Eh, en gammal man med skägg och han, människor så följer med honom. Ah, vad du säger, men vilken värld vi lever i. Mm. Um, <laughs> ja. Det är klart att jag menar, jag, jag, jag gör absolut ingenting. Jag, jag, jag har ingen qualification, jag har ingen uh, credibility som... Jag har ingen... Uh, credibility har jag kanske. Men... Uh, jag har ingen qualifications, va? Ingen qualification, som, som det är. Det verkar så viktigt att ha liksom PhD och sånt för att vara någon som skulle uttrycka sig. Mm. Men eh, jag uttrycker mig helt spontant. Jag menar, det, är det som jag har gjort. Jag, jag har bara brukat min uh, rationella mind. Och, och, och rationality är någonting som verkar vara... Människor tycker inte om det ordet längre. Att vara rationell och logisk. Mm, logic mm. and rationality har blivit en, två ord som människor inte tycker om. De tycker inte om de orden. mm. <laughs> vi lever i en, i en, en, en värld som är upp och nervänd. Mm. Jag menar att rationality och logic fortfarande gäller. Mm. Ja, det måste väl alltid gälla. Det är väl liksom, det, det är ju det viktigaste av allt, eh, höll jag på att säga, att vi, att vi har en... Vad ska vi hålla fast på? Vad, vad, ja. vad, vad kan vi liksom... Eh? What can we lean upon? Mm. Mm -hmm. Har vi ingenting att, att stödja oss med. Men, men den eh, riktig kunskap som du har skaffat dig då, den blir oftast... Eh, eh, den är nedvärderad för att... Eh, här i Sverige nu till exempel så behöver du ju certifikat eller en extra utbildning för att utföra minsta lilla grej. Liksom. Och har du inte det på papper så är du, eh, liksom, anses du inte ha den kunskapen. Så det är först när du har, eh, har det på papper som, så ja. var det, annars är det ingenting värt. Men liksom vad är det Nej. som är värt egentligen? Nej. Det är liksom Nej. ens riktiga kunskaper egentligen. Men det är ju det som systemet vill ha bort oss ifrån. För att vi ska liksom gå igenom deras eh, propagandamaskineri för att ens kunna ha möjliga och, ja. möjlighet att få ett jobb. Ja, men precis. Ja. Nej, det blir så jobbigt också när man har lite sådana här diskussioner. Och jag menar, vi har ju diskuterat eh, astronomi till exempel väldigt mycket här. Och då det första en en vetenskapsperson gör då när man liksom hamnar i någon slags eh, meningsskiljaktighet då. Det är att titta på eh, eh, ja det, det som man kallar det är begreppet ad hominem. Det, det är ju liksom ett, en, en sån scientific fallacy att man ska att man lämnar sakfrågan och sen så ska man ifrågasätta den personen som ja. som framför eh, saker. Mm. Och, och, och, det gör man ju hela tiden då, eh, konsekvent liksom att ja, den här har inte den och den eh, kvalifikationen så att därför så, så kan vi inte fästa Precis, något avseende. Det, det, det är den första saken som, de, ja. som eh, motståndare brukar man, ska, man ska först nedvärdiga uh, the individual who says this thing. Mm. Eh, är det någon vetenskaplig uh, metod? Att säga att den som säger denna saken, han har inga kvalifikationer. Så han ska bara hålla käft. Mm. han har ingenting att säga. Jag menar, det är ju så dumt som man kan absolut tänka sig. Mm. Varför? ska eh, det vara individen som eh, ska först eh, granskas eh, efter han har sagt någonting. Ja, precis. Och inte, inte argumenten. Och inte argumentet ja. själv. Ja. Varför ska Nej, det... argumentet vara, vara saken som granskas? Nej, det blir individen som granskas först. Han som säger detta, han har inga uh, uh, qualifications. Han är inte, inte han har inte gått igenom de skolorna som eh, vi har satt upp här på världen för att även kunna uttrycka sig. Mm. Mm. Nej, och vi är ju så drillade i detta tänkande. Liksom. Det är ju någonting vi får lära oss redan i skolan. Och att vi, vi ska ju titta på källan och inte på eh, innehållet i det som sägs. Och, och, och är det så att vi, vi eh, eh ifrågas, om, om det är någonting vi inte tycker verkar stämma så ska vi, så ska vi titta i tidningen eller Mm, mm. Eh, och, och, eh, hittar vi då flera mediekällor som är samstämmiga, ja då ska vi veta att eller ja, mediekällor eller experter som är samstämmiga, men då, då kan vi vara säkra på att ja det är det som är, är det rätta då. Mm. Mm. Jag bara tänkte på en sak också, en sån här liksom reflektion som hoppade upp i mitt huvud när vi pratade om det här förut med, med magiker och sådär. jag tänkte på det på sådär ja, 80-talet. Eh, då var det ganska populärt med sån här scenmagi och det var mycket på tv och så. Mm. Men det är inte så uppmärksammat längre. Och jag tänker lite sådär, kan det vara sådär att man, man vill inte att människor ska <laughs> kunna tänka sig att, att, eh, att det går att luras. Eh, liksom, att, att eh, illusionism eh, är en, en eh, högst konkret företeelse. Liksom. Jag vet inte, mm. det var bara en sån här jag tänkte på. att det, det är inte det är inte så hett med magi och magishower längre. Nej. Mm. Vet du vad David, David Copperfield? Ja. Han, vet du vad han ja. gjorde en gång? Ja, han trollade, ja, han trollade bort uh, eh, Statue of Liberty, tror jag. Ja, just det. Mm. Ja. ja. då fick, han, då fick han, hans um, åskådare att sitta på stolar på en, uh, på en platå. Och så hade han en, en slags ridå framför eh, åskådarna. Och så öppnade vi då. Där var, där var, där var Statue of Liberty. Mm. Och sen så stängde en ridån. Och så sa han abracadabra. Och så öppnade han ridån en gång igen. Och där fanns ingen Statue of Liberty. Mm. Då <laughs> var jag, det lilla jag förstått, jag, menar, jag, jag, jag, tror det, jag har förstått riktigt vad han gjorde, <laughs> vad, vad de hade gjort är att där, där människorna satt var en roterande <laughs> platå mm. som roterade lite grann. Så, <laughs> väldigt sakta. Så, <laughs> så att de blir ju, oj oj oj, plötsligt försvinner, nu, nu finns inte eh, Sadio Liberty i den eh, ramen som vi tittar på. Mm. Ja? Mm. Så, så, enkelt var det. Så mm. enkelt var det. Eh, de, ja, det de, roterade hela åskådareplattan. Alltså, the public was rotated. Mm. Men sen får man tänka på att är, när man ser en sån show på tv så kan det ju vara att publiken som tittar live mm. på själva trolleritricket att de kanske är en del av själva trolleritricket för att kunna utföra det. Så att då finns det inget trolleritrick för en livepublik utan det är liksom för tv-publiken som, som hela ja, skådespeleriet är annat. Det är riktigt så. Nej, men det, det, han kan ha gott gjort, gjort, gjort det live. Så. Mm. Jo. Mm. <laughs> jag menar, troll, trollkarlar har ju funnits i evighet. Det, jag menar, det, det och, och det, det, jag vill bara upprepa en gång till. När de upptäckte film så det var liksom wow, det ska vi bruka nu. Det ska vi bruka för att och nu sätter vi många, många tele, televisionsapparater i alla hus i hela världen. Och genom de televisionsapparaterna så kan vi berätta precis vad som helst. Mm. Och det mm. är det som de har gjort. Det är precis det som de, de har gjort. Mm. Det, det, är mycket, mycket djupare än George Orwell hade beräknat. <laughs> mycket, mycket, mycket djupare. Och här sitter vi och, och tror på det som våra tv-apparater TV berättar. Mm. Jag vet att det är lite banalt att, att säga detta, men, men det, är, det är så. Det är mm. så. Vi, vi är fullständigt brainwashed. Mm. Uh, för att vi ska tro på saker som de behöver uh, att vi ska tro på. Mm. mm. Och där liksom uh, tänker jag att man, om man flikar in med övervakningssamhället att många säger liksom ja men det spelar ingen roll om de läser i min Facebook och Youtube och allting jag gör i min telefon och sådär för jag har ändå ingenting att dölja men om man då känner till vad de här krafterna bakom det här håller på med så är det klart att man är man en bra människa då så eh, har man ju någonting emot det. Och då har man ju faktiskt någon, någonting att dölja för att man kanske skulle kunna uppfinna, <laughs> bringa en slags motstånd mot det här. Så att <laughs> varje vettig människa har faktiskt någonting att dölja. Och eh, skulle behöva värna mer om sin integritet. Jag har uh, ingenting att dölja. Har du, nej. Patrik? jag, jag vet ja, inte. men det får inte du veta. <laughs> Nej, men, jag har ingen ja, alltså, jag, jag, jag, jag, tycker det är farligt med den här liksom paranoian eller liksom mm. sådär för att men det är ju det att jag tycker att det där är ju en grej som man odlar också. Den här, eh, alltså, jag menar till exempel Edward Snowden som är en mm. helt genomkonstruerad figur. Och vad är det mm. han förmedla för budskap? Jo, det är att de ser dig. De ser dig hela tiden. Och det, är ju, det är ju en motsvarighet till gamla tiders Gud ser dig. Så mm. passar dig. Vi, mm. vi ser dig, vi vet vad du gör. Yes. Och det, man ska skapa den här rädslan. Jo, jo, men det är väl eh, det, det är kanske det olika lager då. Att för, det är liksom Gud ser dig på den stora massan. Men sen så om man då hittar eh, personer som verkligen kan stå upp mot systemet så kan man ju pinpointa dem och göra liksom en profil på deras liv. Och sen så ja. ta ut det Nu, nu hade jag ett på. resonemang Martin. Ja, ja. Det jag ville komma till det var ju det mm. att, att jag, jag tror det är farligt att liksom ha, nära den här eh, paranoian. För att visst, det, det, det kan väl ligga någonting i det. Jag menar att vill man, vill man ta reda på eh, precis vad en människa gör dygnet runt idag eh, så är det väldigt enkelt att göra det om man skulle vilja göra det. Men, men å andra sidan så, jag menar den, den kraften och kontrollen man uppnår det är ju genom att eh, hålla eh, majoriteten av människor i de här eh, lögnerna och det, det värsta för dem det är väl det om, om, om eh, man orädd och med lite cohoners, eller vad var det du sa Simon? <laughs> Börja snacka och, och börja våga tänka själv för att jag menar, alltså vi, vi har rätt att, att sitta här och snacka om, om, om vad vi vill faktiskt eh, och eh, leva våra liv så som vi vill leva dem. Det är liksom, det är våran rättighet och, och det är inte rätt att, eh, att människor ljuger på de mest otänkbara och vedervärdiga sätt. Det, det, det, får vara slut på det nu. Det, nu, ja, nu, ja, det, I mean, eh, nu det är enough ja, is enough. Enough is, och vi ska liksom inte... is enough, faktiskt. Ja. Enough is enough. Jag menar, det, är Så... igen, det har gått för långt. Ja. Ja, det har gått för långt. Och det gäller att protestera på rätt sätt också va? För jag menar det här och, och, och liksom samlas kring en sak som ja det, det, det är rätt på vissa vis va? Men, men det är fel på andra men det vill jag inte riktigt eh, tänka på för att då skulle inte jag vara eh, en del av den här gruppen och så och så går man ut på gatorna och, och, och skanderar eller gör någonting va? Det, det blir väldigt lätt fel. Samtidigt så är det ju så att att eh, vi måste ju sätta ner foten kring saker och ting. Men jag tror att det viktigaste just nu i det här läget som vi befinner oss i det är väl att få så många människor som möjligt att fatta hur eh, det här systemet fungerar och hur, hur lögnerna är uppbyggda. För innan man mm. har fattat det så, så har vi liksom inte mm så mycket. Nej. Uh, nej. Nej, mm. det, det måste vi klara att göra. Mm. Nej, och sen så är det ju samtidigt väldigt roligt eh, alltså att, att eh, för, för jag menar, du, du och jag vi tittar ju på väldigt intressanta saker nu kring hur solsystemet fungerar och det har ju ingen mm. kunnat titta på på väldigt lång tid mm. eftersom eh, lögner kring detta har blivit etablerat. Och det var väl lite som han sa där i ett svagt ögonblick. Eh, Neil Armstrong. När han oh. höll ett tal. Oh, ja. <laughs> han, han, var väl kanske lite trött på att ha levt med den här lögnen. Mm. Ända fram till pensionen. Så han höll ett tal där. Som, han, han var lite snuddande nära där. Jag tror de inte var så nöjda med med Nils tal. Det var väl något NASA-jubileum då det mm. brast för honom. Eller, nej, han hade väl planerat det där ganska väl vad han skulle säga. Kommer du ihåg hans liksom- ord? Kommer du ihåg hans ord? Ja, uh, there are uh, great discoveries. Nu talar jag eh, till er unga människor och det finns stora fantastiska upptäckter att göra. vi har bara börjat Eh, mm. och det kan de göra som har förmågan att eh, avlägsna en av sanningens skyddande lager. Ja, mm. precis. Mm. <laughs> Patrik, perfekt. Ja. Det är en jättebra översättning från hans engelska. Ja. Um, han säger det. Han säger det i ett universitet. Uh, mannen som då skulle ha varit den första uh, som satt foten på månen. Uh, what to make of it. Mm. Äh? Mm. Han säger detta. Um, Var, ehm. varför skulle sanningen behöva skyddande lagen? liksom? Var, ja, sanningen behöver skyddande lagen. Ja. <laughs> ja. men, ja, men det, det, det är ungefär vad man kan precis, jag, jag, kan tänka mig att om jag hade liksom varit med då, att ljuga hela mitt liv att jag hade varit på månen så hade jag kanske någon gång brustit eh, och, och sagt detta. Mm. Det, det, det, really makes sense. Mm. Men det är klart att han kunde inte säga mer än detta. För att eh, ja, han, hans familj var då på spel. Mm. mm. Eh, så ah, jag menar... Nej, det, det, var, det var ju väldigt modigt av honom. Faktiskt. det var väldigt modigt av honom. Att, att våga säga något sånt. För att han, ja. han måste ju varit han ju, måste ju varit fullständigt mm. inmutad. <laughs> och, och, precis som du säger att, att, att han hade många nära och kära att tänka på. Mm. Eh. Hela hans liv eh, eh, efter han, han skulle ha landat på månen är ju berätt. De, de, vad vi har läst i alla de här åren är att han var väldigt reclusive. Mm. Han, han ville inte snacka med, med journalister. Han, var, han, var, han, han höll sig för sig själv. Han, ing, va? det, det var så eh, Nina Armstrong blev portrayed mm. i många, många år. Han var en, en människa som liksom höll sig i sitt lilla hus. Och, vad fan, ah, han skulle ju ha varit en superstar. Ah, han skulle inte mm. alls ha några problem att snacka med, <laughs> med världen. Mm. Han var den första mannen på månen. Nej, hela hans liv efter att han landade månaden månen var en reclusive life. Reclusive. Mm. Han var en, en hermit. Han, bodde, han, han ville inte snacka med journalisterna för att han var lite timid, maybe. Huh? Det som vi har läst i alla år om Neil Armstrong. Mm. mm. Där tänker jag på eh, en annan då som man inte vet om han liksom ville berätta sanningen fast han inte, man gjorde det i subtila termer. Det är ju Stanley Kubrick då som Eh, av filmerna ja, ja. 2001 A Space Odyssey och sen senare gör han den här filmen The Shining där han liksom lägger in lite hintar att uh, Apollo-landningarna kan vara en bluff men liksom kan det vara att han vill berätta sanningen eller är det någonting man bara lägger in för att sätta griller i huvudet på folk? Vad, vad tror ni där? Det kan vara både det ena och det andra. Jag menar, det, okay. Jag menar, det, det, det är absolut väldigt starka Eh, syften på Apollo 11 i Shining. Mm. Du har ju den här lilla, lilla gossen, lilla barnet som, som har en uh, tröja mm. som har Apollo 11 på, på sig. Mm. Och han, han, han, är då, ligger på en matta. Mattan är precis, eh, den visar uh, ungefär Cape Canaveral. Så det är klart, jag menar, man kan interpretera det på många sätt. Men eh, Stanley Kubrick som många säger har, var liksom bakom månbilderna. Jag vet inte precis som Stanley Kubrick. Jag menar, han skulle gjort det bättre. <laughs> ja, precis det jag tänkte på också. Att, att hade han varit inblandad i månlandningarna så hade de sett bättre ut. ja, menar han skulle inte, han skulle inte ha haft eh, astronauter som är genomskinliga. Nej, han hade inte, han, hans konstnärliga stolthet hade satt stopp för det tror jag. Ja, de är helt genomskinliga. Man, se, man kan se saker genom kropparna av, av, av eh, Neil Armstrong när han var på morgonen. Jag menar, come on. Det finns ingen film i världen som har gjort detta. Eh, denna uppenbarelsen har aldrig hänt. Någonsin. Det finns inte möjlighet att en, en objekt som en man Alltså man kan se det rakt igenom den. Eh, transparent. Det är gamla, gammal celluloid, celluloid effekter som de brukade. De bara gjorde overlays, overlaying av, av en film över en annan. Det är så jävla ja, uppenbart. Fast mm. jag skulle nog säga att det där, eh, de där genomskinliga figurerna, det var nog de första eh, video effekterna. Det här med, vad heter det, kromaki eller vad är det man kallar det för. Men ja, de, var visst, ganska, de var visst. dåliga på den tiden. Ja, de hade ju inte chroma De hade ju inte chroma en gång på den. Jag menar, jo, de hade... Ja, men alltså, hur, kan man, hur kan man se på de filmerna som verkligen var visade i, eh, var diffus on TV 1969? Hur kan man se på dem utan att, att, att, att uppfatta dem är fullständigt made in the studio? Jag, jag, jag, jag förstår inte. Hur, hur, kan det finnas människor som tror på de filmerna? Det, mm. De är ju så fantastiskt falska. Så eh, här sitter vi alltså hur många år efter är det nu? Eh, 1969, 2019. Mm. 50 år. Hur många människor tror fortfarande på månlandningarna? Jag ja. vet inte. Det, det, det, är väl en del. Men, men det, har, det har varit en um, statistik i England. Uh, ganska recent. Som nyligen. Som uh, kom fram till att 75 procent av engelsmän inte tror på månlandningen. <laughs> inte tror på månlandningen. Uh, eh, det var, vad är det nu? Det var 51 procent mellan uh, människor som har en viss ålder och 75 procent. Jag menar, det är nu väldigt, väldigt många människor som inte tror på månlandningen längre. Och eftersom this is the case, varför ska någon tro på NASA? Och, och mm. vad, vad NASA säger? Det var ju NASA som, som menades ha, ha sänt människor på månen va? Om de har ljugit en gång varför ska vi tro att de plötsligt blev eh, ärliga efterpå? Mm. Därför, därför har jag många gånger att eh, det är för många inblandade för att de skulle kunna ljuga så mycket. Liksom, att det är en ingenjör som tillverkar <laughs> rymddelar och... <laughs> och ja, alltså, too many people involved. Ja. Too many people involved. Mm. Ja, just det. Det var samma som uh, The Manhattan Project. Mm. Det, var då, det skulle ha varit hundratusen människor involved att göra atombomben. Mm. Och de hade kvinnor som gick in i, i eh, Oakland um, Oakland Plant. Alltså de hade i Oakland hade de, det var en, en, eh, <laughs> en plats där många kvinnor skulle då ha suttit där, the Calutron Girls. De skulle ha suttit framför stora väggar med small dials och de, de, de skulle bara hålla temperaturen rätt för att utvinna uranium. Och eh, det, det, finns alltså att, att se eh, historier om de här kvinnorna. Då. Kvinnorna var då eh, um, fruarna av eh, soldater som hade åkt eh, i krig i Vietnam då. Eller, nej, inte Vietnam. <laughs> det, det var de, de gjorde det så i Amerika att många, många människor var inblandade i idén att de skulle göra atombomber. Och därför har de, de har klarat att få människor att vara säkra på att ja, ja, ja visst, visst, atombomber måste finnas. Det var, min, min egen mamma gick i de här Oakland Plants och eh, snurrade på skruvar för att utvinna uranium 235. Mm. Precis. Mm. Ja, men det är väl mm. en av teknikerna för att, att befästa lögner och propaganda. Och det var väl liksom, jag, jag tänker på den här Jack Elul som vi pratade om från avsnitt sedan. Utan just det här att propagandan ska alltid mana till handling eller det ska alltid vara handlingar inblandat i det för att då blir det mycket verkligare. Och det är ju som det här som du beskriver Simon att har man suttit och pysslat med någon grej som har med lögnen att göra, ja då blir det mycket verkligare. Mm. Och jag tror att man hade ganska många människor eh, sysselsatta på, på NASA som byggde eh, månlandare eller vad det var som aldrig kunde användas till någonting. Men de eh, tänkte väl naturligtvis att de skulle göras, användas till någonting. Mm. mm. mm man bygger någon mojäng och så kanske man tänker när man håller på och eh, greja med att undra om hur det här ska kunna flyga. Men det är inte mitt problem för det kommer ju en annan avdelning att <laughs> testa och säkerställa. Ja, just det. Och sen så kommer du där och säger att ja, jag tror inte vi landar på månen. Vad, vad, säger du? Min, eh, min pappa, han, eh, han var med och byggde månlandan. Mm. Det, ja. Mm. Yes, ja vad säger ni? Har ja. Vi, eh, ja, nu Nej, har vi, har svävat iväg från ämnet. Eh, ja, någon, ja vi, ja, ja, vi har gått iväg från ämnet men det, trots allt så är det samma ämne. Ja, det hänger de, väldigt... De har brukat väldigt. falska filmer för att berätta ja. saker som vi ska tro ja. på. Mm. That's, the, that's the, the bottom line. Mm. Ja. Okay, men, så eh, det, vi, har inte, vi har inte gått bort långt från ämnet av eh, 9-11 eh, fake victims. Det mm, är precis. nästan faktiskt det är väldigt eh, relevant att snacka om NASA som gör bilder som är falska och 9-11 som brukade falska bilder. Mm. Mm. Allt hänger ihop, det är liksom röd tråd. Och, mm. Är man en äkta sanningssökare så bör man ju först titta på det här spåret innan man drar en massa eh, vilda teorier om vad som hände ut efter att ha tittat på bildmaterialet. Så att... Eh, <laughs> ja. ja Precis. <laughs> det är väl kontentan av det hela. Ja. Men eh, mm. Ehm, mm, jag tror vi har bjudit på... Eh, ja, det blev väl över tre timmar det här avsnittet så vi har väl bjudit Oj. på oss själva ganska Oj. länge. <laughs> mm. och det börjar bli sent här och det är väl alla trött. Du sova. Ja, du får gå och sova nu. Men eh, jag hoppas att eh, lyssnarna uppskattar det vi gör och eh, om ni vill så får ni gärna donera en slant antingen till Simon då. Hur, hur kan man donera till dig om man vill hjälpa dig Simon? Nej, det är... Jag vet inte. Jag har ju donate buttons on my Clues Forum webbsätt. Clues Forum? Mm. Men jag, gör inte detta för, pengar alltså. Det, det måste jag säga. Bara. Nej, nej, nej. Behöver ja. inte heller. Men du <laughs> jag bara tipsade han. Du har bra skivor man kan köpa. Mm. Ja. De, är, de är superbra alltså. <laughs> jag lyssnar jättemycket på den här musiken. Nej, helt... tack, tack, tack, tack. Ja, åh, och jag gillar den. Ja, mm. så är det med det. Ja, om, eh, om lyssnarna vill hjälpa oss också i Radio Kubone så har vi lägger jag in eh, bankuppgifter. Och det är ja, faktiskt jag tycker några... Radio Kubarna behöver lite, lite budgetstötte. Mm. Det, det, det, det, det, de som lyssnar bra. på detta, detta ja. är ju Radio Kubarna som vi snackar på. Mm. Ja. Så, ja. Precis. Gen, genslant <laughs> till Radio Kubarna. Mm. det, det, jag tycker vi gör en bra jobb sakta men stadigt. Mm. Att, ja. eh, och det, det är liksom... Förmedla eh, lite, lite sanna sanningar. Och det är liksom... Ja. Eh, mm. det är själva handlingen då som, som visar liksom eh, att man uppskattar någonting liksom. Uh, så det behöver inte vara mycket utan det är liksom själva gesten att tack, uh, jag lyssnar på er podd och jag, uh, jag har den energin att sätta mig vid datorn och, och skicka över lite grejer. Så, och även några mail, mejla får ni gärna göra och, <clears throat> och skriva kommentarer på Spreaker. Eh, men det har en del hittat till redan. Så där, eh, där pågår det en mm. del vilda diskussioner ibland efter, efter våra avsnitt. <laughs> mm. Mm. Jag skulle vilja avsluta med att säga det bara att jag tycker, jag menar, tänk på det. Alltså det, det, här jobb, det är jobbigt att konfronteras med sådana tänkare. Men jag, jag, jag alltså de här eh, Neil Armstrongs ord There are great discoveries to be made. Och det är ju verkligen någonting som, som du har lyckats med Simon. Eh, mm. Just det här att om man lyckas avlägsna eh, sanningens skyddande lager så kan man hitta väldigt spännande saker. Och, och, och jag menar det här som, som du har Eh, hittat kring solsystemet och som vi har kunnat konfirmera genom att, att göra en, en, en faktiskt väldigt enkel datorsimulering av det hela och kunna konstatera att det stämmer. Det är ju helt fantastiska saker. Mm. Och Eh, eh, så är det bara. Och det är ju liksom en, en, eh, en fantastisk upptäckt. Och jag menar, vi, alltså vi människor, vi har ju detta i oss. Att vi, vi vill, vi har en upptäckarglädje liksom. Vi vill mm. förstå hur saker fungerar. Och det är så tråkigt att vi inte får lov att göra det då. <laughs> Nej, vi, vi får inte lov att göra det. Vi, vi blir liksom Eh, wiped to the side. Ja, och eh. det, det är sån tragedi alltså. Att, mm. att dels inte sådana här upptäckter kan göras och sen så heller att det inte finns några att dela dem men när de görs för att vi är så nedtryckta i lögner så att ingen kan ju liksom ta till sig det. Och det är ju ytterligare en tragedi ovanpå tragedin. Mm. Men, mm. Eh, mm. Men, mm. men, men, jag hoppas att, att sakta, sakta vi kan mm. göra framgångar. Ja, mm. jag tror det. Mm. Det är mm. så. Ja. Okej. Okay. Yes. gott Men folk. Eh, då tackar vi för oss och eh, på återhörande. Yes. A plane has allegedly crashed into the World Trade Center. You're looking at live pictures right now from News Chopper 7. At 8.51, that is the time right now, just a few moments ago, allegedly a plane has crashed into the World Trade Center. Very little known. We are taking live pictures. You're looking at it. You're looking at it. to the Social Security Death Index, click on the Advanced button. Type in the year of death of 2001. Type in the month September, the day 11, and then put the state of New York take a look what the Social Security Death Index lists as the number of people who died in New York on 9 11 01. It's 405 people. You can click and sort by age and count and see how many people are under the age of, let's say, 80. You're going to come up with an even smaller number, probably somewhere around 200 last time I checked, probably even lower than that. And then going to September 12th, the following day. You see a number uh, of deaths listed for that day of 351 in this whole entire state of New York on September 12th of 2011. Then going to the state of New Jersey on September 11th, you'll get a 191 recorded deaths. Now, the Social Security death index is uh, very accurate. Uh, I've put in uh, several of my uh, relatives and uh, friends and uh, people that I know that have passed away, and without fail, they all appear in the Social Security death index. Check this out yourself. I'll have a link in the description. You can click and go to the Social Security death index put in the parameters, check it out yourself. Uh, pretty amazing. Good morning, Social Security Administration. May I help you? Hi there. Um, yeah, I'm trying to get a. I, I want to speak to somebody uh, in the records department. Um, I have a specific question about the uh, Social Security Death Index. You have a question about it? Yes. Okay, what's your question in regards to that? Um, I'm trying to find out information on um, uh, specific records of what, uh, like what, what what's the criteria. Um, I'm, I'm doing some research and I'm trying to I'm trying to find out some specific information about how these records are handled and how they get into the index and that sort of thing. Okay, what happens is um, it, when a person passes away, of course, their Social Security number is on their death certificate. Okay. When the report comes to Social Security, we either get it from a family member or we will get it from the funeral director or we will get it from the state that handles the death. Once we get that information, we record the date of death on our records, and that's how it gets into the index. Oh, okay. So um, like the individual they they don't necessarily like a family member doesn't necessarily have have to apply for benefits for the record to go in? No, sir. Oh, so the funeral director, or uh, like a medical examiner, or something like that. Yeah, and, and any anyone can call to report a death. You have some individuals that don't have family. You have some individuals that don't have funerals. They give their, they donate their bodies to science. Anyone can call to report a person has passed away. As long as they have the correct information to give us and it collaborates with what we have, we'll record that information, and that's how it goes into the death index. Okay. Um, yeah, my, my research, uh, I, am trying to, um, I was looking into the uh, events of September 11th of 2001 with the uh, Trade Tower attacks and all that stuff. And um, I'm, i was going into the records, uh, the Social Security Death Index records, and um, I don't see the people listed in there. Why? Why would that not be? Hello. If they should be listed if they're deceased, no matter what was the cause of death. If they're deceased, their information should be in that death in- index. The only way it would not appear is if the death was never reported to Social Security. Okay, because so that um, means like if, it, I'm sorry. So that means if a person was working at that facility at the, on that day that it happened, uh-huh. and they didn't have any family, and uh, let's say their bodies were never found or whatever the situation may be, uh-huh. um, they just fell on a list of a name. If they had no one to alert Social Security that they passed away, then their information would not be updated with the death information. Oh, okay. Well, let me tell you what I found. I, I you know, I searched like the averages, like for you know, like a certain amount of people will you know be deceased on a, on a any any day, right? Um, and um, and let's just say the state of New York. So I so I look up like uh, you know. Uh, September uh, third uh, of two thousand and one, and it gives a it gives me a number of uh, you know thousand seventy nine people and then I do another search uh, for September 10th, like of 2001, the day before, and it gives me uh, 1184. But if you go to September 11th of 2001, it says uh, 1,564. So that's not even a that's not even a significant um, deviation from the average. You know what I mean? It's like it's, it's so according to these records, um, it's showing that like there was no uh, uh, substantial increase in uh, deaths reported. You, you, you see what I'm getting at? Right, I understand what you're saying, but remember, yeah. we can only go by what's reported to our agency. Oh, so so you think maybe that like three thousand people died, but then like there wasn't enough of them that were reported to the agency to even right. show it, It is a possibility. Exactly, it is a possibility that it was not reported to the agency. So if it's not reported to the agency, we're not going to go out and seek information on deceased people. If it's not mm, reported mm-hmm. to us, then it's just not reported. There's nothing we do to go and go out and seek that information. We don't look for that. Okay, so then, like, out of all those people, like, there wasn't even sort of probably wasn't even a, a, significant number of people that were even reported to have died. Then, to the they they mm-hmm. weren't reported to the Social Security Administration. Then, out of all those, and then people, you have to wow. then you have to look at this with the nine one one situation. You had a lot of scams and a lot of fraud that was going on. Yeah. Now, if there was fraudulent situation or scams going on with people trying to say that family members passed away and they were trying to get reparation for that, mm-hmm. um, then a lot of that information may be flagged where it's not going to show on a death index because some death records there is um, there are criteria where a person's death record is not available to the public. So if that's a situation where the death information is not available to the public, then they're not going to show up on our death index. That's available to the public so it's not going to show that. There are some death records when a person passes away, we cannot disclose their death information at all. Oh, okay. Well, I mean, what are, what is the criteria for that then? That, that's, that's, that's, something important. that's internal for our agency. Oh, okay. So there are different situations where the agency itself will put an alert on the record where we cannot disclose any death information from the record. Yeah. So oh, that means if you were to call and say, I have uh, Jane Doe, and you give us a social security number, you're just calling to validate if this person is deceased. Yeah. If this person has that alert on their record, we will tell you we cannot disclose any information from this record. So we couldn't tell you anything, whether the person is alive or deceased. We wouldn't be able to tell you anything. So I'm thinking that could be the situation with the 911 attack and the individuals that died from that, because there was a big uh, it was a lot of scams that were going on dealing with that. And if we just put their information publicly mm. out there on the death uh, record, on yeah. you know where a person could obtain their social security number and things of that nature, we don't know how much fraud that person would commit, assuming that they were a relative of this individual. Right, but I seem I, I, I would I would think that would do the opposite because the names are are public already. Like you can go to the CNN memorial. But the uh, social the security numbers, the social security numbers aren't public. No, the social security numbers are never public, though, as far as I know. Th- those those never get published, do they? Yeah, you can request uh, social security information on a deceased person. Yes, sir. But you can get you can get somebody's social security uh, a deceased person's social security number if if it's uh, in the records, right? Exactly. Okay. Yeah. Um, yeah, but then you know that's not it won't be available for fraud because it's already in the in the, in the death index, and then nobody could use it for fraud, right? Yeah, yeah. in that situation, no, no, you're wrong. Oh, really? Because a lot of yes, you had people that were claiming money was being given to certain family members or certain individuals for for like an accident. It was an accident that occurred to these people, an accidental death claim. Let's say they they sued and they tried to get reparation for the death of the loved one. Mm-hmm. They can use that information fraudulently to obtain funds off of a person that passed away during that uh, situation, and it can be fraud. So if they come with all of the necessary information, people commit major fraud, okay? Right. People will do anything to scam the government. Mm-hmm. So that could be why a lot of their information is not publicized. But yes, a person can take that death information to try to uh, use it at a disadvantage and try to get money from it dealing with that particular situation. Okay, but if a person just passed away, in a normal situation and it's you know just a normal situation where a person passed away yeah. in the hospital or anything like that then of course that information is searchable there's no need to hide that information and, and a lot of times people go on and check that especially for family members and things of that nature but something as tragic as the 9-11 mm-hmm. a lot of that information is not just going to be readily available not this soon after that tragedy well uh, th- uh, see I, that's what you just said it kind of confuses me because um this is I mean I'm I'm really confused now because you're saying that like in on the case where you have this number of people dying, you don't want to publish, you know, they don't want to go. We don't want to put them on record as being officially deceased. So according to the records, I'm not saying we're not, I'm not saying we're not putting them on the record as being officially deceased. Mm-hmm. The record is just not public knowledge it's not public knowledge. So in other but we're words, not the ones that determine official deaths. We don't do that. If no, a person's social security number, if a person passes away, the only thing social security does is stamp their social security number inactive because they're deceased. That's all we do. Right, but then here's here's the thing I'm confused about that if you know that's the case, and then so you, so the Social Security Administration is not going to um, put them put those individuals uh, on the official record as having been deceased, then that seems like it would do the opposite. It would open that up to fraud because at that point, you know, you have the names, um, you know, of someone who wanted to perpetrate fraud could. Um, operate from there and say, well, I'm I'm such and such, and, and and, you know such and such actually passed away, but you know you can walk around and use their identity and stuff like that because it's not in the official records as you being deceased. You, you see what I'm getting at? Uh, yeah, it's it's not the name that a person uses, it's the social security number. If we have in our records that that social security number is inactive and a, and a person that's using it fraudulently tries to use that social security number, they're going to get a red flag that this number is not valid or it's not an active number. So if you're the person committing fraud, how fast are you going to be to contact social security if you know you're committing fraud on that social security number? Well, if, if, if, um, you know, these, if it's not in the, if it's not in the record, and then like um, you know a bank or someone else wanted to um, you know verify that social security number or something like that um, we are it, not going to verify for a bank or any other entity when that bank right. puts that information into the system they have a system that they go in that they can collaborate the information to see if anything shows or any uh, fraud alerts or anything shows on a particular social security number, when they feed that information into their system and it collaborates, it's going to come as, up as invalid because it's not an active number because that number is of a deceased person. Right, because it's entered into the uh, death index. Right, right. No, we have we have internal records that you're not allowed to see. Oh, Maybe I, I, I see, that. but but um, but you know when I when I go and look up this information, there there's no social security numbers or anything like that published, and you know you wouldn't expect there to be. So right, that, it's, that just, kinda, it's just the name. Yeah, it's just the name. So that doesn't. Um, so so what you're saying is um, these these individuals are in the record. They're just they're just not um, they're just not a matter of, of, of public search or anything like that. So that's correct. It may be a situation where their information is being kept confidential. So that their information is like their name. Now, why would their like um, you're saying information, but what information is being kept? What what information would be kept confidential except for the social security number? I don't understand because they're because their okay, first and sir, last names is sir. already a matter of listen, public listen, record. Sir. That's what I understand. Alrighty. Well, here's what you need to do. Um, we have an office called Freedom of Information Act office, and if uh-huh. you want to contact them, you're more than welcome to contact them to try to see why this information is not public knowledge or not accessible through our website. But that's something you have to contact that office about. We don't handle social security numbers in that aspect through this 1-800 number. We deal with benefits. Right, right. I'm just give you detailed really information on what though. situations really would render that. I'm really confused. What, what are you trying to obtain? Well, off I'm of a just, death index. No, I'm just saying because you're saying that uh, that you know the Social Security w- was would um, keep this keep information from the public under certain circumstances. Um, you know, uh, as far as someone is deceased or not, but I, I can't for the life of me understand why that um, the Social Security Administration would want would not want to have that as a let's say you know um, I died on 9/11 I'm Chris Kendall I died on 9/11 um, and then somebody can go in there and say yeah Chris died on 9/11 and he could they could type my information into the Social Security Death Index and then my name comes up and then my my um, just like all the information that comes up on their date of death September 11 date of birth blah blah blah that's that information is already out there in other areas. It's in the newspaper, it's on the memorial site, and all that stuff. So how does that protect or prevent anything by not not putting that record in the death index? I don't understand that. That's a good question, but I don't know the inside of the situation. There are some things that Social Security is just not going to put as public information. Okay. Do you do you um, could you put me in contact with somebody who would know like real specifically like what why that would be or anything like that? That, sure. What, really what city and state are you calling from? I'm calling from Lawton, Oklahoma. Yeah, there was an article in different papers and all about this, you know, and uh, there was a congresswoman that was allegedly looking into it. And uh, so it's it's you know people are asking questions about this, so I, I was trying to. All right, hold, to hold for just a moment. Let me transfer you over to another office. All right, thank you. Sorry, but it looks like we're currently experiencing technical difficulties. We regret any inconvenience this may cause please call us back. Thank you for calling the Social Security Administration. Goodbye.